Visagine 106,8 FM bangų ruožė. Laisvoji banga. Patikima informacija, komentarai, muzika. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Labas vakaras, naktigonis štabo nariai. Pas mus lyja Vilniui, nežinau kaip pas jūs, bet laužą vis tiek bandysim kurti. Ir kaip visada pradžiai apžvelgsim šiek tiek jūsų įdomesnių komentarų. Jų yra nemažai, yra labai įdomių. Dėkoju už gerus žodžius, kuriuos jūs kartais rašot mano atžvilgiu. Bet aišku, įdomiausia tai yra jūsų keliami klausimai, mintis ir taip toliau. Ir štai iš karto įmam jauti už ragų. Darius rašo, dažnai matau situaciją, kai visos revoliucijos kabutėse prasideda ir baigėsi virtuvėje, o paskui vėl ten susirinkę keikiam, kad viskas ne taip. Na, iš tikrųjų, iš tikrųjų Darius yra teisus. Yra labai daug žmonių, kurie labai mėgsta kovot ant sofos įdėdami. Ir tam tikrą prasme tos laidos naktigonės ir yra, kad tai nebūtų tik e, revoliucijos virtuviai. Ir e, suprantat, kaip yra. Daug labai tokio neiškumo atsiranda iš to, kad mes nelabai žinom iš tikrųjų, ko norim. Jeigu taip paklausti atskiro žmogaus, kogi jis nori, kaip jis tą pasaulį mato, ne kiekvienas turės atsakymą tokį sistematizuotą. Ir štai šio vakaro, šio vakaro laida kaip tik ir yra pabandymas išsiaiškyti, ko mums reikėtų norėti. Turint omeny, kaip čia jums pasakyti, pakilus virš kasdienių dalykų, pakilus virš šios dienos įvykių politinių, pakilus virš visų pavardžių, kurio šiandieną internetinė erdvėjai blaškosi. Pažiūrėt, virš viso šito, kaip paukščiui pasi, pasikėlus. Ir nenustepkit, kad aš kalbėsiu apie labai paprastus dalykus, nes dažnai paprasti dalykai yra sunkiausiai suprantami. Bet čia šiek tiek toliau. Dabar jūsų komentarai dar toliau skaitau. Savastis rašo. Labai profesionaliai skleidžiamos aimanos, su kuo ir sveikinu. Čia jis matyt turi omeny mūsų buvusią laidą praeitą pirmadienį, kur mes šiek tiek aimanavom, iš tikrųjų, aš tą žodį porą kartų pavartojau, mes aimanavom dėl mūsų kalbos padėties. Bet štai žiūrėkit, kaip savas čia atsako banga. O ką jie turėtų daryti? Klaustukas. Juk naktigonė ne Seimas ir ne vyriausybė. Citatos pabaiga. Ir iš tikro, o, o tai kągi mes čia turėtume <laughs> daryti susirinkę vakarais naktigoniai? Beje, ta naktigonė, va, tą, ką mes darom, na, sutikit, kad, kad tai ir aimanos, bet tokių aimanų, nu, netaip jau daug jūs ir išgirsit Lietuvoje. Ir jūsų komentaruose aš matau patvirtinimą šito. Ne vienas jūs rašote, kad, kad tokių laidų nėra daug Lietuvos erdvėje. Tai tos aimanos aimanomis, bet Jos ir šitą kūrė iš tikrųjų, mano supratimu. Ir šiandieną mes dėsim va to, tos kūrybos apačius pamatus. Neveltui tema yra tokia, pradėkim nuo pat pradžių. Kitaip sakant, šnekėsim apie tikslus, apie strateginius tikslus, kurie pasirodys labai paprasti. Taip, toliau skaitau. Čia visas pokalbis bus, aš jį paskaitysiu, paskui pakomentuosiu. Povilas. Gyvena, sakykim, du draugai pasienį. Vienas rusas, kitas lietuvis. Vaikšto į svečius, moka abi kalbas. Kur riba skirinti lietuvį nuo nelietuvio? Rimas jam atsako, o kam tau ta riba? Kalba ne apie ribą, o apie tai, kad Kinijoje nebūtų užrašų žemaičių kalba. Povilas, aš čia toliau gvildenu klausimą, kas pirma esi, lietuvis ar žmogus? Piratas įsiterpė į pokalbį. Gali būti lietuviu arba žmogumi. Abiem iš karto neišeis niekaip. Dabar aš pakomentuosiu tai, ką aš perskaičiau. Pirmiausia, aš taip suprantu, kad tas keliamas klausimas, pirma lietuvis ar pirmas žmogus, tai greičiausiai turima omeny E, mano keltą klausimą, ar pirma esi lietuvis, ar pirma europietis, ta prasme Lietuvos gyventojas ar Europos gyventojas. Nes jeigu kelti klausimą, kas tu pirma žmogus ar lietuvis, nu kalbos nėra, kad žmogus. Nes čia yra jau tada, ar tu pirma žmogus ar, ar gyvūnas, tada būtų klausimas. Dėl to abejonės nėra, kad mes visi esam pirma žmonės lyginant su augalais ir su gyvūnais. Bet štai toliau, štai toliau – Ir kalbant apie tarybą, sakykime, kada du žmonės gyvena pasienį, moka kalbas, draugauja, ir kurgi ta riba? Vat žiūrėkit. Čia yra, šituo pavyzdžiu galima pailistruoti mano dažnai kartojama tą fragmentinio mąstymo savoką. Iš tikrųjų galima rasti va tokių atskirų fragmentų ir bus labai sunku ir tarybą nustatyti, ir atsakyti daugelį tokių klausimų, kuriuos mes čia gvildenam. Bet tai nereiškia, kad pakilus į tokį aukštesnį lygmenį, į, didesnė, į didesnius skaičius, negalioja tie dėsniai, kuriuos aš bandau ir jums paaiškinti, ir pats savo bandau išsiaiškinti. Čia būtų galima taip e, pakomentuoti. Jeigu aš pasakyčiau, kad moteris ūgių yra žemesnės už vyrus, Jūs man galit parodyti kokią krepšinį ir sakyti, jūs neteisus štai. Moteris aukštesnė už daugelį vyrų. Ir jūs būsite teisus, bet čia yra fragmentas. Čia yra fragmentas. Bet savo e, di, skaičiuose dideliuose moteris yra žemesnės ūgių, pabrėžiu, ūgių už vyrus. O dar, kalbant apie tą, kuo skiriasi tas lietuvis nuo nelietuvių. Na kaip čia jums dar pasakyti? Pirmiausia, jeigu apie pasienį kalbėti, tai yra valstybinė priklausomybė, kur jūs mokat mokesčius. Galų gale, bet gali būti įvairiausių situacijų va šitam paryby. Atskirų žmonių tarpe. Gali būti, kad lietuvis labiau jaučiasi rusų arba rusas lietuviu. Čia kokiu norit gali būti situacijų. Bet jūs nuvažiuokit, pavyzdžiui, į biržų kraštą. Man ten yra tekę nemažai savo metu praleisti laiko. Aš labai nustebau. Jie, biržiečių krašto gyventojai, labai dažnai taip gana pašaipiai atsiliepia apie Latvius. Aš ilgai galvojau, kodėl jie taip elgėsi. Nes mes čia gyvendami tų Latvijų, sakykime, Vilniui, Kaune, tų Latvijų nejaučiam, turim gana tokį, nu, matyt, gerą jausmą jų atžvilgių. O štai biržų krašte visokios patarlės ten, nu, tokie visokie pasakymai. O paskui man atėjo į galvą toks atsakymas. Biržų krašte yra paribys lietuvių tautos arealo. Paribys. Ir kaip kiekvienas žmogus, kaip atskiras žmogus saugo savo asmenybę, yra tam tikros ribos, į kurias jis neįsilia ir kurios skiria jį nuo kitų žmonių. Tai sociumų prasme tos ribos taip pat matyti yra ir pasienyje jos išriškėja. Ir atitinkamai pasirodo Latvijoje pasienio gyventojai irgi turi to, to tokį... Tai nėra piktumas, tai nėra kažkokie tai didelis antagonizmas, bet yra kažkas tokio, matyt, va, ta riba yra brėžiam. Dar sėki, iš kitos pusės prieisiu. Žmogus yra socialinis gyvis. Nu, tai čia jau visi kartuoja šitą. Žmogus e, gimęs ir neaugęs žmonių bendrijoj, žmogum pilna tą žodžio prasme netampa. Tai yra įrodyta daugeliu atveju apie tos mauglius šnekant. Ir pasirodo, kad, sakykime, smegenis tai yra tik potencija. Kad jinai realizuotųsi, turi būti visuomenė, bendryje, žmonių bendryje. Ir va čia ir prasideda visos, e, visos pradžios visako. Tu gimiai, augi tam, to, tam tikroj visuomeniai, e, mandriau pasakiu, sociume. Ir šita visuomenė, aplinka ir gamtinė, ir žmogiška, ir formuoja tave kaip žmogų. Nori tu to ar nenori. Ir dėl to nuo to pabėgti – Jeigu tu formuojasi tame sociume kažkokį ilgesnį laiką, praktiškai yra nebeįmanom. Ir dėl to, va čia ir yra tos ribos. Bet suprantat, kiekvienu, dar sėki grįžtant prie kiekvieno konkrečių atvejų, gali būti pats plačiausias spektras galimybių. Pats plačiausias. Bet bendros tendencijos, jos, jos išlieka ir e, grįžtant net, netgi negrįžtant, o tiesiog pasižiūrėkite į vakarų Europą. Tuo labiau, kad mes šiandieną liesim tas temas. Atvyksta visiškai svetimos kultūros ir civilizacijos žmonės į Europą ir jie išlaiko savastį. Ir jie vaikščiodami Paryžiaus ar Londono gatvėmis, jie su savimi nešiojasi tą ribą skiriančią juos nuo kitų. Ir aš gyvenime esu sutikęs daug žmonių, kurie, kuriems nepatinka tai. Kurie norėtų, kad pasaulis būtų nu, tokia viena didelė visuomenė, nebūtų sienų. Nu, gal ir aš šito norėčiau. Bet suprantat, jeigu per tūkstančius metų šito neatsitiko, jeigu mes matom nuolat, kad tiesiog vienos visuomenės miršta, jeigu jos na, nesugeba kažkaip tvarkytis, praranda kažkokį savisaugos jausmą. Ir jų vietą tiesiog užima kitos visuomenės. Bet kad apskritai tos ribos nusitrintų, nu nėra tokių pavyzdžių. Yra lokaliniai tokie dalykai. Va, Tarybų sąjunga bandė trinti ribas. 70 metų trinė ribas. Tik atsirado galimybė, Ir tos ribos mes visi nubrėžiam tiesiog storiausiais brūkšniais. Visi nubrėžiam. Pažiūrėkit, kas dabar darosi vat, Ispanijai. Irgi bandė brėžti ribas Ispanijos valstybė, nes ten valstybė Ispanija susideda iš šešių dalių. Ir žiūrėkit, šiandieną ne tik baskai, bet pirmiausia katalonai jau brėžė savo ribas. Dėl to matyta tai yra dėsnis – Matyt, tai yra dėsnis, su kuriuo kovoti yra beprasmiška, nes jeigu kovosi su dėsniu, tu visada pralaimėsi. Ir todėl, jeigu mes sutinkam, kad tai yra dėsnis, tai šito dėsnio ribose reikia ir veikti, ir pasistengti laimėti kuo daugiau. Nu, tiesiog elementarios naudos savo, savo visuomeniai, ramybės tam tikros. Ir apie tai mes šiandieną kalbėsim. E, yra klausimų, kurie susišaukia su laida, kurią aš buvau pavadinęs tarp perdėto įtarumo ir perdėto patiklumo. Porą ar trejetą žmonių klausė apie Lietuvos konstitucijos atsiradimą. Tarp kitko, spalio 25 dieną yra konstitucijos diena, nes tada buvo priimta konstitucija, visi balsavom. 92 metų spalio 25 dieną. Ir suprantat, jūs užduodat klausimą žmogui apie konstituciją ir rašot, ar kartais ten irgi nėra amerikiečių padaryta, kaip mes skaitom, kad Rusijoje buvo konstitucija e, amerikonų vos ne ant kelių jam parašyta. Žinau aš tos visus dalykus. Vienas žmogus e, rašo, kad aš buvau Amerikos ambasado ir matyti ten man kažką tai padarė. Atsakau vieną kartą paprastai, aiškiai. Pirmiausia, dėl to įėjimo į Amerikos ambasadą, 92 metai tai buvo. Čia su konstitucija visiškai nesusiję. Čia atsakau tam, kuris klausė. Mes buvom kviečiami prieš rinkimus, kaip partijos atstovai, tautos pažangos partija tada buvo – ir Amerikos ambasada domėjusi programomis tų partijų, kurios dalyvauja rinkimuose. Bet čia labai įdomus momentas, jeigu jau apie tai prakalbom. Atėjęs į tą ambasadą, aš pamačiau, kad amerikonai žymiai geriau įsiskaitė į tą mūsų programą tautos pažangos, negu net kaip kurie mūsų partiečiai ir to labiau e, Lietuvos politologai ir žurnalistai. Jam tas nelabai buvo įdomu. O O štai ambasado žmonės įsiskaitė buvo rimtai. O ta, ta programa buvo mano rašyta. Ir e, aš supratau, kad ten patikslindami, jie suprato, kad mes jiems nereikalingi. Mes buvom per jauni, kad suprast tokius dalykus, kad reikėjo truputėlį gudriau elgtis tada. Tiesiog mums trūko patyrimo, gyvenimiško patyrimo. Tai kas link ambasados. O dabar apie pačią konstituciją. Aukščiausioje taryboje buvo sudaryta konstitucinė grupė ir jinai parengė projektą konstitucijos. Bet toliau niekas nejudėjo. Projektas yra, stovi, nieks nejuda. Aukščiausia taryba pradeda griūti. Prasideda vidinės didžiulės įtampos ir, ir aš matau, kad greičiausiai mes jau kadenciją neužbaigsim. Ir man kyla mintis, kad aukščiausia taryba baigtų kadenciją bent jau, nu ką reiškia bent jau, tai iš esmės pagrindų, konstitucijos projekto paruošimu ir pateikimu žmonėms referendumui. Ir aš paruošiu tokį dokumentą, kuris vadinasi Nutarimas dėl Lietuvos konstitucingumo raidos. Tie, kurie mokėtės teisiai, jūs šitą nutarimą mokėtės. Jis yra šiandieną vadovėliuose – Ir štai šito nutarimo pagrindu atsirado Lietuvos konstitucija dabartinė. Nes tame nutarime buvo sudėliotas tiesiog grafikas. Iki tos dienos turim aptarti buvusių konstitucijų projektus, iki tos dienos turi būti sudaryta konstitucinė komisija, iki tokios kitos dienos turi būti tos konstitucijos paruoštas projektas ir panašiai. Ir aukščiausia taryba laikėsi šito grafiko ir paruošė tą projektą Bet, bet, porą niuansų reikia pasakyti. E, mūsų konstitucija, toj komisijoje konstitucijos, konstitucijos ruošimo, buvo rašoma, na, milžiniškoj įtampoje ir konfrontacijoje viduj. Buvo tiesiog nesutaikomos politinės jėgos. Ir dėl to ta konstitucija yra didžia dalim kompromisinė. Nes nebuvo kitaip įmanoma apskritai, ką nu, užbaigti darbą. E, darbo pabaigoje net buvo sudaryta, nepamenu, kaip jinai vadinosi, bet speciali komisija, sutaikyti visas besiginčiančias pusės. Ant tiek darbas buvo įstrigis. Kodėl jisai taip sunkiai ėjo? Todėl, kad dalis žmonių aukščiausiai taryboje ir toj komisijoje nesugebėjo pakilti virš kasdienybės, virš einamųjų reikalų ką mes šiandien darys, bandysim. Ir jie ruošia konstitucijos projektą, matydami prezidentų, pavyzdžiui, konkretų žmogų jau. Ir žinodami jo silpnas vietas, iš karto stengiasi į konstitucijos projektą neįrašyti tam tikrų e, teisinių normų, kurios jam būtų nepalankios. Kaip pavyzdžiui, mano asmeniško siūlymų buvo įrašyta, kad prezidentas atsakingas ne tik už užsienio politiką, bet ir už vidaus politiką. Šiandieną e, dabartiniai konstitucijai iš antros dalies nėra. Už užsienio politiką yra įrašas, o dėl vidaus politikos nėra. Ir tarp kitko, kur jis dingo, aš po šiai dienai nežinau, nes kai aš pasirašiau projektą konstitucijos, nu kiek aš pamenu, tas įrašas buvo, bet žinot, aš galiu ir klyst, kaip ten laiko daug praėjo, aš ne, gerokai vėliau pasižiūrėjau, žiūriu, nėra to įrašo. Bet bet kuriuo atveju ginčas buvo. Ar prezidentas, pavyzdžiui, turi atsakyti už vidaus politiką ar neturi? Nu, nu suprantat, jeigu pakilus vat virš ano meto, tų asmenybių ir pavardžių, nu kaip gali prezidentas neatsakyti už vidaus politiką, jūs man pasakyti. Bet tada žmonėm atrodė, kad gali neatsakyti. Nes jie matė konkretų žmogų, kuris toj vidaus politikoje, ekonomikoje konkrečiai, nieko nesusigaudė. Ir jie stengiasi jį nuvesti vats, nuo šitų problemų. Taigi štai, šnekant apie konstituciją, amerikiečių čia tikrai nebuvo. Konstituciją rašė mes, pavardės tų žmonių yra, viskas yra internete. Ir štai kalba žmogus jums, kuris, kaip sakau, ir inicijavo tam tikrą prasme tos konstitucijos atsiradimą, parengdamas nutarimą dėl Lietuvos konstitucingumo raidos. Beje, jis labai sunkiai aukščiausiai tarybai praėjo, buvo didžiuliai ginčiai, jūs galit paskaityti stenogramas, kam įdomu. Kada nors apie tai plačiau pašnekėsim. O dabar pereikim jau prie mūsų temos, kaip sakiau, jinai vadinasi, pradėkime nuo pat pradžių, kalbėsime apie tikslus ir apie tai, O kogi mums reikėtų norėti, darant revoliuciją virtuviai, grįžtant į patį pirmą komentarą. Ir kaip visada klausom dainą. Reklama. Novelva. Prancūziškai elegantiški bosanovos huliganai. Novel Bar. Lapkričio 13 dieną Vilniuje. Informuoja portalas Erikas LT, radijas Laisvoji banka. Bičiuliai, folkroko grupė Žalvarinis kviečia į akustinius rudens koncertus. Spalio 24 dieną Kaune, Punto Jazz palėpėje, lapkričio 6 dieną Šventos Kotrinos bažnyčioje Vilniuje. Programoje naujos dainos svečiuose žymiausi Lietuvos instrumentalistai ir specialiai tam suburtas choras. Laukiame jūsų lapkričio 6 dieną 19 val. Bilietus rasite tiketoje. Kauno diena - daugiau nei 70-mečiai kauniečių gyvenimo dalis. Teskime draugystę ir 2014 metais. Dienraščio prenumerata 2014 metams - 228 litai. Daugiau informacijos dienraštyje arba portale. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Taip, saulala nusileido, menulis patekėjo, naktigonės laužas tikiuosi dega. Mes pradedam šitos laidos esmę. E, tema, kaip sakiau, vadinasi, pradėkime nuo pat pradžių. Šnekame apie tikslus, apie tai, ko reikėtų norėti pakilus virš einamųjų reikalų, turint omeny netgi dešimtmečių reikalus. Dar aukščiau, dar aukščiau. Ir nenustepkit, kad viskas bus labai paprasta, nes neveltui sakau, paprasti dalykai yra sunkiausiai suprantami. Ir štai šita dalis vadinasi, ar reikia mums mūsų. Ir cituoju vieną komentarą. Pi ratas rašo, o, ką, o kas mes tokie esame? Vieni žemaičiai, kiti lietuviai, vieni liberalai, kiti konservatoriai, vieni emigruoja, kiti lieka, vieni tiki, kiti ne. Kas mus gali vienyti? Jis duoda atsakymą – kultūra plačiaja prasme. Taip, kultūra be jokios abejonės ir ypatingai plačiaja prasme jinai ir ne tik gali, bet ir vienyje. Bet turi būti dar viena sąlyga, kad štai pi ratas galėtų parašyti tokį tekstą, mūsų pirmiausia turi būti. Mes turim būti. O dėja, pastaruosius 20 metų – mes grasinamės patys savo nebebūti šitoje žemėje. Ir dėl to, ar gali būti svarbesnis tikslas, negu norėti išlikti. Išlikti kaip visuomenė, tiesiog išlikti. O jau paskui mes būsim liberalais, konservatoriais, tikinčiais, netikinčiais, taip žemaičiais, dukas ir kuo tu nori dar. Bet jeigu mūsų nebus, Tai tada apie ką mes šnekėsim. Ir štai kaip tie procesai atrodo, mes ką... A, tiesa, dar vieną dalyką pridėsiu. Šitas pokalbis be abejo bus svarbus tik tiems, kas savo aš nelaiko svarbesnių už mes. Nes čia yra irgi va, ta takoskira jau tarp žmonių. Jeigu kažkam atrodo, kad aš esu svarbesnis, ir mano teisės, ir mano gerovė yra svarbiau už mūsų gerovę ir teises, jisai nesupras šitos laidos, bet kažkuria kitą laidą aš padarysiu bandydamas tiems, kurie savo aš viške, iš, iškelia virš mes, aš pabandysiu jiem įrodyti, kad jie netgi šitai gali daryti tik dėl to, kad pirmiausia esam mes. Ta plačia, ta kabutėse, čia mes, va ta visuomenė. Tik kai yra visuomenė, tik tada gali gimti net ir tas aš, kuris paskui reiškiasi kaip individualistas, kuris ignoruoja tą visuomenę savo ir taip toliau. Bet pirmais turi jo įgimti, išaugti, gauti syvus. Jis kitaip, jo nebus to aš. O dabar kalbinam poną Mantą Jeršovą. Labas vakaras. Labas vakaras. Prisistatykit, kokios organizacijos jūs esat žmogus? Taip. Tai aš dirbu tarptautiniai migracijos organizacijai Vilniaus biure. O ką tai reiškia tarptautinio migracijos organizacija? Tarptautinė migracijos organizacija... Tai Kas ją tai finansuoja? Tai čia yra tarpvyriausybinė organizacija iš esmės mūsų biuras tai yra finansuojamas europos sąjungos projektų tai mes esam Supratau. projektinė organizacija tai vis tiek jūs esat valstybinė ne privati struktūra ne, tai. mes esam ne valstybinė tarpvyriausybinė nu tarpvyriausybinė nu, bet vis tiek tai čia nėra kažkoks užsakymas kažkieno sakykime visiškai iš šono bet čia aš tik taip čia ne, ne tas mus domina žiūrėkit jūs esat specialistai tai dabar ir pašnekėkim apie mūsų tą mažėjimą, apie migraciją pašnekėkime. Kokia yra dinamika? Jūs matyt turit skaičius. Jinai didėja, mažėja, vat per pastaruosius keletą metų. Na, skaičiai, žinot, iš tikrųjų nekalba valstybės naudai ir vat jeigu mes žiūrėtumėm, sakykime, tokį... Ponas Mantai, ponas Mantai, čia ne valstybės naudai nekalba, čia nekalba mūsų naudai. Valstybė tai jau yra išvestinis dalykas. Suprantat, vat, kaip jau jūs Atrodo, kad mūsų buvimas reikalingas tik valstybei. Tai mums pirmiausia, mes esam reikalingi. Tai, Gerai, nesvarbu. Tai, tie, tie, aš tai tiesiog, jeigu replikuojant jums, tai pasakyčiau kaip. Tie žmonės, jiegi nedingsta, jie nenumiršta, jie, jie tiesiog Išvyksta. Išvyksta, ieško geresnio gyvenimo. Taip, taip, taip. Ypatingai dramatizuoti, nu čia sunku ir kažkaip sakyti, kad žmogus būtinai čia liktų, nu va irgi jam jau čia labai gerai reiktų įrodinėti, kad ko jam čia likti, jeigu jis gali, mato. Su, e, panas Mantai, mes čia dabar nediskutuosim taip, apie etinės moralinės. Mes apie skaičius tik norim su nešnekėti. Tai tiesiog va, toks palyginimas. Per paskutinius tris metus išvyko panašiai tiek žmonių, kiek tarpukarių per visą tarpukarį. Apie šimtą tūkstančių vat, mes netekom, jeigu žiūrėtumėm. O aš kaip tik jūsų norėjau klaust, kokie mastai palyginus su tarpukariu, su smetonos laikais vadinamais? Nu taip, tarpukariu kaž, vertinama, kad apie šimtą tūkstančių išvažiavo žmonių, jo taip daugiau mažiau, ten aišku buvo ta migracija į Ameriką, tiek iš šiaurės, tiek ir pietų. Da, da, da. Daugiausia važiavo žemdirbiai, kurie čia pritrūko žemės, jo iš tikrųjų atsiūsdavo šeima vieną savo kažkokį tai žmogų bandyti ten važiuoti ir užsidirbti. Tai situacija dabar yra kitokia. Dabar jau iš tikrųjų išvyksta ne tik pavieniai žmonės pabandyti užsidirbti ir paskui grįžti, bet išvyksta ir šeimos. Vat aš čia pasižiūrėjau paskutinius duomenis, tai vat jeigu pažiūrė, palygintumėm, pavyzdžiui, 11-12 metus, vaikų išvykstančių. Labai įdomu. Skaičius jo, nuo iki 14 metų, jeigu sakykime 2011 apie 10 procentų išvykusių buvo vaikų, tai 12 jau apie 13 procentų, tai auga jo. Vadinasi, ką tai sako, nu, kad išvažiuoja žmonės su šeimom. Taigi, taip tai sakant, emigracijos dinamika yra nu, neigiama mums čia liekantiems. Eh. Didėja emigracija, auga mums čia liekantiems tai matyt e, nelabai gerai. Nors kitas pasakys vietos daugiau lieka. Nu, vietos daugiau lieka, bet... Sakykim, Darbų? Mokesčių mokėtojų tai taip, apie karštį, lieka. Jo, taip, jeigu žiūrėtumėm panašiai per metus apie vieną procentą mes netinkam kiekvieną, kiekvienais metais mokesčių mokėtojų. Nu, tai čia tokie skaičiai palyginimai. Suprantama, suprantama. O dabar žiūrėkit, aš net šiek tiek nustebęs. Tai jūs tikras dėl to skaičiaus, kad tarpukarį išvyko tik šimtas tūkstančių? Taip pat vertinama, kad apie šimtą tūkstančių išvyko tarpukario. Per 20 metų tarpukario taip. kažkur. Taip. O dabar per, per pastarąjį dešimtmetį jau daugiau negu per visą tarpukarį, taip? Taip, taip, taip. Tai sakau, per pastaruosius tris metus. Per trejata metų pastarųjų. Dar, dar baisiau, dar baisiau. Taip. O kiek viso jūs skaičiuot išvyko per mm. nuo kovo 11? Nuo kovo 11, jo, tai čia būtų, čia bet tas paskutinis surašymo duomenim, tai apie 700 tūkstančių būtų žmonių, kurių trūksta jo, bet kuri, vadinasi, kurie išvažiavo. Čia dėl emigracijos apie 700. Apie 700 tūkstančių, taip? Taip. O žiūrėkit, ar jūs tikras, kad čia dar visi yra įskaičiuoti? E, nu, matot, surašymas čia ir buvo daromas iš esmės praktiškai visus apskaičiuoti. Nes iš tikrųjų su emigracija iki, sakykime, 11 metų iki dešimtų matyt buvo sunku vertinti, nes ne visi užsiregistruodavo, kai išvažiuodavo, bet įvedus tą privalomą sveikatos draudimą, jau mhm. dabar žmonės daug, daug tiksliau registruoja. Bet vis tiek ne visi, aš pats pažįstu tokių, kurių, kurie nepakliuvo jūsų skaičius, o jų jau nėra Lietuvoje. Jo, tai aš įsivaizduoju, kad... Nu, o kiek jūs skaičiuoja dar procentas va tokių neapskaičiuotų galėtų būti papildomai prie tų 700 tūkstančių? Sunku pasakyti, žinokit, negaliu įvertinti. Supratau, bet, bet jau netoli milijono gausis mes netenkam. Suma sumarom sudėjus. Nu, Dabar, milijono dar nėra. Bet... Taip, taip, bet 700 jūs jau sako, dar dalis yra tų, kurie neįskaičiuoti. O jeigu mes prisiminsim emigraciją 19 amžiaus pabaigos, kada buvo baudžiava panaikinta, kada... Mhm. Jūs turi tokius duomenis? Kaip tada atrodė skaičiai? Skaičių tai matyti tikrai nebuvo, nes kiek, nebuvo. kiek aš žinau, tai čia praktiškai skaičiuotai tik... O pokario emigracija? Nu, tai, Arba karo laikų, karo laikų. Ar jūs šito šimtą tūkstančių skaičiuojat karo emigrantus ir pokario, kurie pasitraukė ne. vakarus? Ne. ne. ne. O, o, o kiek tokių buvo, neturit skaičių? Neturiu irgi tikslių skaičių. Bet vis tiek dabartiniai mūsų skaičiai yra yra didesni, nepalyginamai, bet nebuvo tokios dalyvės. Tai kitaip sakant, Lietuvos. precedento nėra tokios emigracijos mastų. Taip? E, kaip, Lietuvos istorijai taip, jeigu mes žiūrėtumėm su kitom ES valstybėm, nu tai ta pati Airija. Nu, taip, bet aš jūsų norėjau klausti, taip, aš jūsų norėjau klausti. Airija dabar, kaip aš skaitau, pergyvena jų pačių vertinimų didžiausią migraciją per pastarąjį šimtmetį. Taip, tai čia toks faktas ir tai yra tiesa vat jie irgi panašiai apie jeigu mes sakykim pernai metais iš mūsų išvyko tuoj aš dar pasižiūriu apie keturiasdešimt tūkstančių tai iš airijos apie penkiasdešimt tūkstančių o gyventojų airijoj yra Keturi... O gyventojų apie 6 milijonus. Apie 6 tai. milijonus. Tai kitaip sakant, palyginami skaičiai kažkur. Tai. Palyginami, bet, jo. Bet žiūrėkit, pons Matai, koks paradoksas. Lietuviai važiuoja į Airiją, o patys Airiai bėga iš Airijos. Nu, matyt, susidaro Nežinau, čia aišku krizė. Ja, čia, čia, čia ne mūsų šitos laidos tema, aš taip tik tai tokį bet, repliką. Bet, bet žinot, iš tikrųjų, kaip čia Europos Sąjungos viduj, tai čia apskritai net, ne, net nenori vadinti migraciją, nori vadinti mobilumu, kad žmonės yra mobilus, kilojasi. Oi, kaip jie nori vadinti, tai aš žinau. Ir ko, kodėl jie taip nori, aš paskui pasakysiu. Mhm. Bet jeigu jūs kalbate apie migraciją Europos viduj, tai aš jums priminsiu Ispaniją. Taip. Iš kurio šiandieną žmonės emigruoja ir jau toliai, toliai nuo Europos ribų. Jo, bet Ispanija čia irgi truputį gal toks kitoks atvejis, nes ten Kitu. daugiausiai išvažiuoja migrantai, kurie ten gyveno. Ne tik, ne tik. Bet tų, vat aš pasižiūrėjau, va dabar kaip tik prieš, prieš laidą, tų pačių ispanų yra, bet, bet bet labai nedidelis skaičius. Ne, ja, tai dar nėra toks skaičius procentiškai kaip lietuvių arba airių. Bet nedidelis upelis jau tikrųjų ispanų išvyksta paradoksaliai Taip. savo buvusias kolonijas. Nes Ispanijoje darbo nėra, nu jisgi žino, 60 procentų jaunimo, Taip. jaunimo tarpe bedarbystė. Taip ir tada iš tikrųjų va, tose valstybėse, kurios ekonomika vis dar auga, tose buvusiose kolonijose, kaip jūs sakote, tai ten atsiranda darbų ir jo, jauni žmonės. Afrikoje, Afrikoje buvusios Ispanijos kolonijos arba Pietų Amerikoje, kur ispaniškai kalba šalis. Ten šiandieną vyksta ispanai ieškoti darbo. O dabar pakalbėkime apie grįžimo procentus. Ar yra koks, kokie nors duomenys, kiek grįžta iš, iš išvykusių? Irgi šitas skaičius yra skaičiuojamas e, tų grįžimų ir per paskutinius du metus iš tikrųjų išaugo. Grįžtančių? Skaičius, taip. Sakykime, 12 metais apie 17 tūkstančių, 11 apie 14 tūkstančių čia aišku iš dalies matyt truputį su tuo sveikatos draudimu daugiau... A, jie, jie grįžo, taip, pragmatiškais tikslais. Ir abu kartus registravosi ir va tau skaičius išauga tiek migracijos, mhm. tiek, tiek grįžimų. Čia yra tas atvejas, kai sako statistika, ją kaip nori, taip gali pakreipti. Tai čia tas atvejas. Gali, gali labai džiaugtis, kad grįžta, Bet kai supranti tikrasias priežastis, matai, kad grįžta e, visai ne tam, kad čia pasiliktų greičiau. Taip, tai čia yra tas toks pasakymas, kad yra melas, didelis melas taip, statistika. statistika taip. Bet vis tiek, mes čia turim, turim tikėti, nes mūsų visai nebloga statistika iš tikrųjų yra migracijos rytį. Nu tai grįžimų auga, grįžtančių skaičius vat po truputį didėja iš tikrųjų palyginus su... Taip, žiūrėkit, o, o dabar... Tarpiu. Taip. Ar jūs pritartumėte tokiam teiginiui, kurį aš perskaičiau pas Lenkus kažkada jau čia prieš keletą metų, jie darė tyrimus ir jie štai ką sako, apie, kalbėdami apie emigrantus. Jeigu emigrantas pragyvena užsienyje trejata penkitą metų, tai 80 procentų tokių žmonių atgal nebegrįžta. Jūs sutiktumėt su tuo 80 procentų nebegrįžtančių po 3-5 metų gyvenimo? E, tokie tarptautiniai tyrimai yra. Čia tarptautiniai netyrimai, tai? Čia tarptautiniai tyrimai yra daryti ir panašiai, kad penki metai yra tas laikotarpis, toks lemiamas laikotarpis. Ir suprantama, kodėl, nes vis tiek reikia šaknis įleisti, vaikai, mokykla, darbas, viskas suprantama. Nors aš tai, aš tai iš tikrųjų asmeniškai vis tiek galvoju, kad jeigu čia ta situacija keistusi mūsų valstybei, tai grįžtų žmonės ir po penkių metų, ir po šešių, ir po septynių kažkaip man. O jūs turit, žiūrėkit, jūs turit, e, jau čia daugiau tokia sociologinė apklausa būtų, motyvus, tiek išvykstančių, tiek grįžtančių, kokie pagrindiniai motyvai? va tas ir dalykas kad iš tikrųjų mes kai žmonės išvyksta tik prašom jų pasižymėt kad jie išvyko arba pasižymėt kad jie atvyko motyvų kaip ir neklausėte bet čia 2011 metais toks buvo darytas tyrimas tai vis tiek ekonominės priežastys vyrauja Ir, ir šalimais yra aišku ir socialiniai dalykai. Čia aš jau iš tikrųjų, matyt, ir ir spaudoj buvo ne kartą, kad tokie kaip da, da. socialinis nesaugumas, teisingumo trūkumas, netikėjimas ateitimi, prastas darbdavių požiūris, nu, bet tokie dalykai irgi yra vardinami. Taip, bet aš tada dar pacituosiu iš tų pačių Lenkų. Taip. Jie tai darė šitas apklausas, klausinėjo. Pavyzdžiui, jie rado keletą tūkstančių Lenkų gyvenančių Romos prieigose. Na, kaip, kaip visiški benamiai tokiuose dėžėse, aš mačiau net filmuotą medžiagą. Kitaip sakant, didžioji dauguma Lenkų emigrantų laimės nerado tenai. Ir jie klausė jų, kodėl jūs negrįžtat. Tai žinot, koks buvo dažniausias atsakymas? Čia Lenkų, Lenkų. Mm, gėda? Gėda, taip pat jūs žinot jį. Jūs žinot. Taip, jie sako gėda. Reiškia, tu antrą kartą loseris. Taip, čia tas yra, kad grįžti, kai tau nepasisekė, yra labai sunku. Ir suprantat, reikia, žmogus išvažiuoja paskui kažkokią savo svajonę, kuri dažnai yra iliuzorinė, Paskui jis nusivilia, negrįžta ir prarastas yra mums, ten neįsitvirtino. Ir, oi, dieve, dieve, kiek čia visokių nelaimų šitie dalykai atneš. O čia gal ne jums klausimas, o gal ir jūs turit įsivaizdavimą. Kiek Lietuvoje galėtų gyventi žmonių? Turint tai- omeny, pavyzdžiui, kad Norvegijoje, Suomijoje, Danijoje, kurios yra didesnės už Lietuvą, nors aš ten daug e, negyvenamų kraštų, bet tik po penkietą milijonų žmonių tai lietuvoj taigi čia surašymo dabar paskutiniai geriausi yra surašymo duomenys. Tai mes vat apie 3 milijonus. Taip. Ne, ne, ne, aš čia turiu meni, kiek, kiek šita mūsų e, žemė galėtų išlaikyti ir išmaitinti. Aha, kiek žmonių čia tilp. Taip, nesuprantat, kodėl aš taip klausiu. Juk atrodytų skandinavai. Aukščiausias pragyvenimo lygis pasaulyje, ar ne? Taip. Bet kai buvo jų 5 milijonai, taip ir yra. Mhm. Kodėl jų, kodėl jų negausėja populiacija? O įdomus, aišku, čia ne jums klausimas, čia taip aš tik prisiminiau. Čia, vat, net nežinau, iš esmės matyt visos tokios posindustrinės visuomenės, tai jau yra gerai, jeigu jos išlieka stabilios, nemažėja. Čia tarp kitko būtų irgi turbūt klausimas, bet gal jūs kartai žinot, kada Lietuvoje nustojo didėti, e, aukti gimstamumas? žinokit šitoj srity. Nežinot jūs, nežinot. Gerai, mes klausim paskui kitų žmonių. Tai gerai, dėkui Jums, ponas Mantai. Prašau, sėkmės. Dėkui, dėkui. Taigi štai išgirdom nelabai smagius skaičius, nelabai smagius skaičius. Ir ypatingai mane gazina tas e, negrįžtančiųjų procentas. Bet aš čia šiokią tokią viltį pasakysiu. Šitas procentas matyt toks ir būtų, jeigu situacija Europos Sąjungoje būtų normali, ta, kurios mes tikime, sakykime, vykdami tenais. Bet e, net nesvarbu, kas sutiks, nesutiks su manim, laikas parodys, kas teisus, bet mano viltis yra tame, kad Europos Sąjungoje gyvenimo lygis jau jis dabar krenta, jis krenta jau pastarosius keletą metų, jis kris neišvengiamai toliau ir nebebus tų galimybių, kurios buvo iki šiol. E, sakykime, tie patys anglai turės eiti dirbti tuos paprastus darbus, kuriuos šiandieną dirba Lenkai, Lietuviai ar ten ukrainiečiai su rumūnais. Ir tada neišvengiamai dalis mūsų žmonių bus priversti grįžti atgal. O iš kitos pusės, juk mes visi pažįstam išvykusių. Ir mes puikiai žinom, kad toli gražu ne visiems ten yra geriau negu buvo čia. Bet išveda tai mus visiškai klaidingas įsivaizdavimas apie tą pasaulį, kur mes vykstame tos laimės ieškoti. Tai yra, aš daug sykių kartojau, mes susikūrę esam savo pasakų Europą, kurios niekada nebuvo. Ir jinai pastaruosius keliolika metų – jinai netgi tolsta dar labiau nuo tos vizijos, kurią e, jos ir taip nebuvo, bet jinai dar netgi tolsta pati nuo savęs. Ir čia, čia yra ir pliusų, ir minusų, kaip ir viskas, kas visi reiškiniai gyvenime turi pliusus ir minusus. Ir štai iš vienos pusės, nu, nieko gero tame nėra, kad tas gyvenimas blogėja Europos Sąjungoje, bet jis turės ir gerų pliusų mums, nes dalis žmonių neišvengiamai grįž Neišvengiamai grįž. Ir e, kodėl aš kalbu vat, šitą temą? Todėl, kad sakau, kad mes dalintumėmės į liberalus konservatorius ir kokius tik jūs norit, mūsų turi būti. Ir čia turėtų būti pats pirmas svarbiausias tikslas visuomenės, jinai turi išlikti, jinai turi sustabdyti šitą procesą, nikimo, o priemonių tam yra Priemonių tam yra ir pačių įvairiausių. Vieną iš jų demonstruoja mūsų kaiminė Baltarusijoje, e, šalis Baltarusija, kur e, e, už vaikus yra duodama šito paskolos, paskui, nu vėl žodžiu, žmogus ten tris ar keturis vaikus, kai jau turi, jam nemokamai būtą gauna ir panašiai. Yra tų priemonių, yra tų priemonių. Bet yra ir kitas dar dalykas. Mūsų interesas yra, kad mūsų čia būtų ir kad būtų tiek daug, kiek gali mūsų šalis ir žemė išlaikyti. Bet pasaulinė tendencija, pasaulio šeimininkai šiandieną kelia visiškai priešingą uždavinį. Ir, sus, ir susiduria mūsų nedidelės tautos interesas su tų, kurie šiandieną sprendžia pasaulio likimą planais. Jie yra visiškai priešingi. Jeigu žiūrėsim ilgoj perspektyvai, ilgoj perspektyvai. Ir dar vieną dalyką, baigiant šitą dalį, aš pasakysiu. Yra toks posakis. Šventa vieta, šventa nebūna. Taigi saugokim šitą vietą. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Šita dalis vadinasi, kokių mūsų mums reikia. Kaip kurie iš jūsų komentuodami šitą pasakymą, aš gal netiksliai išsireiškiau, jūs uh, duodat atsakymą, kad reikia protingų, išmintingų, šviesių ir, ir panašiai. Nu, reikia, kalbos nėra. Bet o kur dėsim tada visus kitus? Aš dėl to ir šneku. Šiandieną pakilkim virš visko. Juk jeigu mes kalbam apie mes, tai tie mes dėje yra visokiausi ir geri, ir blogi. Bet aš čia turėjau omeny visai ką kitą kokių mūsų mums reikia. Aš turėjau meni, kad mes labai ir labai patogiai gyvename. Nes Lietuvoje yra šiandieną 80 procentų lietuvių, 20 procentų tai yra žmonės, kurie laiko save ten lenkais, rusais, žydais, gal vokiečių dar šiek tiek yra. Ir tai yra labai ir labai komfortiška situacija. Nes kada aš pirmoje dalyje šnekėjau, kad pirmiausia mūsų turi būti, kad apskritai mes galėtume čia net ginčytis tarpusavyje. Tai labai lengva būtų mūsų pagausinti, bet tas pagausinimas neturi sukelti dar daugiau problemų. O dabar mes kalbinam ponę Dalę Ambrozaitienę. Labas vakaras. Labas vakaras. Jūs esat statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojai, teisingai sakau? Taip. Mes norėtume iš jūsų išgirsti kaip iš statistikų, kokiųgi mūsų esama Lietuvoje, turint omeny tautinę sudėtį. Na, turbūt naujausi duomenys yra 2011 metų gyventojų surašymo. Tai tais metais Lietuvoje gyveno 154 tautybių gyventojai tai palyginus su du tūkstančiai pirmaisiais e, padidėjo tas skaičius skirtingų tautybių. Tada buvo 115. A, taip, bet tai čia tie keli žmonės, čia ne apie juos mes šnekėsime. Taip, bet lietuviai 11 e, metais sudarė 84,2 procento gyventojų. Lenkai beveik 7 procentus, rusai beveik 6 procentus gyventojų na o baltarusiai šiek tiek daugiau negu vieno procento ukrainiečiai dar mažiau na kitų tautybių tai iš tikrųjų labai mažai tai taip tai- kad dauguma yra lietuviai Ar, ponė Dalė, aš neklysiu, tai yra turbūt aukščiausias rodiklis per šimtą metų, kiek mes turim statistiką? Taip, jeigu žiūrėti ankstesnius gyventojų surašymų duomenys, tai lietuvių tautybės gyventojų dalis paprastai būdavo apie 80 procentų. Taip, aš už tą ir pasakiau, aš net nustebęs, tiesą sakant, aš visą laiką galvau, kad mes bent jau ne... Smagu girdėti, smagu girdėti. O kaip kinta Vilniaus sudėtis? Kodėl aš tą prisimenu, nes tarybiniais laikais mes labai taip e, žiūrėjom į statistiką, su kiekviena apklausa, surašymu mes žiūrėjom, ar padaugėjo Vilniui lietuvių ar ne. Ir jie augo, pokario laikotarpį lietuvių skaičius Vilniui nuolat augo. O kaip dabar yra? Na, o dabar Vilniaus gyventojų sudėtyje 64 procentus sudaro lietuviai. 64 procentai. Taip, rusai 12 procentų, lenkų daugiau negu rusų, lenkų yra 16 procentų. O tie 64 procentai palyginus su prieš tai buvusiu surašymu kokie nors, kaip pasikeitė? Na, gan žymiai pasikeitė, bet šiek tiek padidėjo lietuvių dalis. Vis dar didėja ir Vilniui, taip? Taip. O ar mes galėtume prisiminti tokius senus laikus, kaip 1903 metų surašymo duomenys? Ir Rusijos imperijoje dar buvo daryti šitie skaičiavimai. Ir tada e, mes pamatėm, kad Vilniui tada gyveno tik 3 procentai lietuvių. Mhm, tik čia noriu dar šiek tiek patikslinti, kad e, gyventojų surašymas buvo 1897 metais. Na ir tada gyventojų tautinė sudėtis nebuvo nustatoma, buvo žymima tik gimtoji kalba. Nu, bet praktiškai galim sakyti, matyt, kokia gimtoji kalba, tokia ir tautybė. O jūs žinot šitą kuriozišką dalyką, kad tada lietuviškesnis miestas už Vilnių buvo Ryga ir Peterburgas net? Pagal va šito surašymo duomenį. Ne. Matyt, ne, ne, ne visą išsame informaciją apie tą... Tiesiog kažkada buvo išleista tokia knygutė gyventojo surašymo rezultatams aptarti ir, ir ten buvo šita informacija, nes ten buvo ir toks ekskursas į praeitį duotas. Suprantat, koks įdomus toks niuansas. Tad, tada Ryga ir Peterburgas lietuviams atliko tą patį vaidmenį kaip dabar Londonas ar Dublinas arba Oslo. Norvegijai. Ten, ten buvo darbo vietų, Ryga labai sparčiai vystėsi, kūrėsi pramonės įmonės ir lietuviai važiuodavo. Buvo tokia daina, kur tos senos mergos dings į Rygą, į Rygą, į tabako fabriką dainuodavo lietuviai. <laughs> Taip. O grįžtant šiek tiek į pirmą dalį, ar jūs galėtumėt pasakyti, kada gimstamumas Lietuvoje nustojo aukti? Na, nu, kalbant apie gimstamumą, tai situacija dabar tai yra kam prastoka. Ne, dabar tai taip, bet kada, apskritai, kada, nes kurį laiką pokarėje gimstamumas augo ir paskui vienu metu jis nustojo aukti ir pradėjo krist patruputėlį. Mhm. Jūs metų tiksliai ne... Nu, pokario metais tai Lietuva kaip ir jau tapo industrinė šalimi, galima sakyti, tai vyko demografinės raidos modelio pasikeitimas. Tai reiškia pagrindinė sudėtinė dalimi šio pasikeitimo buvo gimstamumo mažėjimas nuo aukšto lygio, mhm iki lygio galinčio užtikrinti tik normalią kartų kaitą tai reiškia kai suminis gimstamumo rodiklis artimas dviem tai reiškia kad viena moteris per savo gyvenimą pagimdytų apie du vaikus tai toks gimstamumo lygis lietuvoje buvo pasiektas e, praeito amžiaus aštunto dešimtmečio pradžioje ir tęsiasi iki dešimto dešimtmečio pradžios. Tai Taip, ir paskui jis pradėjo. 90-osius metus, o ne nuo 90-ųjų metų jau gimstamumas taip jau sumažėjo. Taip, taip, kiek aš atsimenu, 70 berods antrais buvo maksimumas pasiektas. Taip. Paskui kurį laiką stovėjo vietoj, po truputėlį leidosi ir štai, e, kaip jūs ir savo. per metus apie 60 tūkstančių vaikų, na, paskui jau nuo 90 kokių trečiųjų 47 mažėjo 42 tūkstančiai, nu ir jau paskui jau nuo 2000-ųjų jau tik tai apie 30 tūkstančių vaikų gimsta kasmet. Žiūrėkit, ponė Dalia, o čia aš jūs jau ne kaip e, valstybės tarnautoje paklausiu. O jums atrodo svarbu išlaikyti vat šitokį santykį? Gimstamumą? Ne. Tautinės sudėties. Ar jums atrodo tai nesvarbu? Aš tiesiog man sunku pasakyt man kaip statistikui tai įdomu, kaip ta tautinė. Ne, tai aš ir sakau, statistikų, mes užmiršim, kad jūs esate statistikos departamento viršininkė. Tiesiog. Aš manau, <laughs> aš manau kad jau čia ir, ir, ir žiūrėti praeitą šimtmetį vis dėlto nežymiai ta tautinė sudėtis keičia ir lietuvių vis dėlto yra didžioji dauguma. Tai labai gerai, tai aš užtad ir klausiu. Ar, ar tai saugotinas dalykas? kaip, kaip kinta, taip kinta, nu ir ką. Kinta, taip kinta, bet vis tiek. Taip. Jūs tirsit bet kokius procesus? Taip. Supratau, taip. gerai, dėkui jums. Bet vis tiek palygintų su, su, su Latvija, su Estija, vis tiek, nu, iš Baltijos šalių. Taip, mes apie Latviją dabar kaip tik kalbėsim, kaip tik kalbėsim. Mhm. Dėkui jums, ponė Dalė. Mhm. Dabar mes kalbinam poną Alvydą Butku. Labas vakaras, Alvydai. Sveikas, Rolandai. Alvydas Butkus yra Vytauto didžiojo universiteto profesorius. Gerai žino Latvių padėtį, ar ne taip? Taip. Tai jeigu aš Alvydai pasakysiu, kad palygint su Latviais, tai mes esam tiesiog nu, idealiam stovyje. Jeigu turint omeny tą statistiką, kurią mums pasakė Daliam Brazaitinė na pirmiausia aš noriu patį pataisyt dėl tos dainos leidžiu sau daryt kaip latvistas ten ir ryga ir ryga mergas dėt į saldainių fabriką bet ne į tabokos fabriką į tabokos fabriką buvo seni dėdai siunčiami a čia tarp kitko taip taip nu aš tai... kažkaip iš vaikystės šitaip atsimenu tada nesvarbu čia ne apie tai šnekėti jo jo Tai kaip tai su ta Latvija ir Lietuva palyginus? Ir ar... Latvija dabar žiūrėkit, kaip buvo. 89 metais Latvijai Latvija sudarė 52 procentus. Tik. Nes sovietinių jų labai mažėjo dėl e, vidinės, dėl e, imigracijos iš Rusijos, iš Ukrainos. Taip, čia tai aš neveltui Rygą prisiminiu. Tai dar tai. Rusijos imperijos sudėti, pabaltys buvo žinomas, tai pirmiausia Ryga ir visi ten traukdavo, ir, nu, plus darbo vietos ten buvo. Ne, tai čia sovietmečių labai daug traukė, o... Tai ta, tas pats ir pokariai, taip. Mm, taip, o tarų laikais beje, beje, Ryga, Jelgava arba Mintoje ir Liepoje buvo pramonės centrai ne, ne caro dėka, čia, čia dar buvo iš ankstesnių laikų, kadangi ten valdė vokiečiai ir vokiečiai labai rūpinosi pramoninė revoliucija. Ten Na, čia, valdė čia, Lenkai, tai... šito nebuvo. Pavyzdžiui, e, Latvijos Latgala labai atsiliko nuo kitų kraštų, nes ten, ten buvo Lenkų tvarka, lenkiška tvarka. Supratau, bet Alvydai, mano klausimas toks pat kaip daliai būtų ambrazaitiniai. Taip. Ar va šitas santykis, kuris šiandien yra mums labai patogus, jisai saugotinas ar ne? Be abejo, saugotinas. Netgi mes galime orientuotis į kitas kaiminės. Pavyzdžiui, Lenkijai dabar 98 procentai Lenkų, bent jau gyventojai save laiko Lenkais. 89. Suomijai, Suomijai irgi 92 procentai Suomių. Tai mums dar, dar siekti ir siekti. O šiaip dėl Latvių kalbant apie Latvius, kad jų yra, šiuo metu jų yra tiek, kiek Lietuvų Vilniui, 64 procentai latvijoj bet e, bet va tas e, jų mažas procentas juos labiau mobilizuoja negu mus Jie labiau pavojų jaučia ir galbūt... Jie jaučia didesnį pavojų, taip. Ir, ir aiškiau mato, ką reikia daryti, o kai tu... Net jų elitas yra, yra patriotiškesnis negu mūsų. Tai užtenka prisiminti kompozitoriaus Kalinčio laišką tą viešą, jeigu kas Taip, ir skaidė dar galim prisiminti jų prezidento raginimą pernai per per tą referendumą dėl rusų kalbos kai jis ragino nebalsuoti už tas pataisas konstitucinės, kurios leistų rusų kalbą įteisinti kaip antrą valstybinę. Taip, bet e, Alvydai, jeigu klausėjai po, ką reikia daryti, o kai tu... Net jų elitas yra, yra patriotiškesnis negu mūsų. Tai užtenka prisiminti kompozitoriaus Kalinčio laišką tą viešą, jeigu kas Taip, ir skaidė dar galim prisiminti jų prezidento raginimą pernai per, per tą referendumą dėl rusų kalbos, kai jis ragino nebalsuoti už tas pataisas konstitucinės, kurios leistų rusų kalbą įteisinti kaip antrą valstybinę. Taip, bet e, Alvida, jeigu klausėjai pokalbį prieš tai, tai ponė Dalia nebuvo tokia tikra, ar ta vertybė, ar tas santykis yra vertybė ir saugotinas. Na, nu, tai čia ponė už Dalios asmeninė nuomonė. Ir žiūrėk, aš dar kitą tokį teiginį išsakysiu. Kai mes buvom Maskvos valdžioj, mes labai džiaugdavomės ir stebėdavom tą lietuvių procento didėjimą po kiekvieno surašymo. Ir tai netgi spaudoj būdavo, kaip, kaip pozityvas pateikiama. O dabar, kai atrodytų, mes galėtume jau iš tikrųjų pasidžiaugti, aš apskritai negirdžiu apie tai šnekant. Mes net kažkaip drovimės šito. Ar aš neteisus? šiaip tai e, kiek aš atsimenu tą statistiką tai jinai buvo stabili didėjo lietuvių absoliutus skaičius o, o procentas buvo stabilus 80 Ne, ja, bet Vilniui, ja. Vilniui augo patruputį. Ai, Vilniui taip. Vilniui, Vilniui augo. augo. Vilniui augo. Bet iš principo mes apie tai tada šnekėjom ir tai mums buvo svarbu. Taip, taip. O dabar ar aš neteisus, ar aš kažką praleidžiu, bet man toks įspūdis, kad mums tai nebesvarbu tai e, rolandai mes apskritai per mažai viešai šnekam apie tautiškumą dėl to ir atrodo kad viskas visa kas susiję su tautiškumu yra nebesvarbu arba nesvarbu tai čia ir ta pati demografija taip pat yra nutylima ir ja nesididžiuojama ir ir panašiai Čia e, mes praeitą pirmadienį kalbėjom apie lietuvių kalbos e, padėtį, apie apskritai kalbinę erdvę Lietuvos. Ir tiesiog mm. daugelį aš skaitau iš komentarų, žmonės nustebino mūsų valdininkų požiūris. Jie nemato jokios problemos, kad yra užrašyta e, nesuprantama kalba Seime, kad ant Lietuvos pašto kioskelių užrašyta irgi nelietuviškai. Jie nemato problemos. Sovietmečių mes kovojom dėl lietuvių kalbos erdvės. Tai va, aš apie tai visada šneku. Taip kai mes tada rusenom, bet mes nors kovojom su to rusenom, o dabar anglėjom ir visiškai savo ramiai anglėjom. Dabar anglėjom. anglėjom. Ir kažkaip mums nebesvarbu, atrodo, kad taip ir turi būti. Bet čia Olandai yra, yra, nu, paveldėta baudžiauninko mąstysena. Mes esam nu, kaimiečių tauta ir kaimiečiai visada, visada drovisi kažko, kas yra jų. Jie nori, jie nori rengtis kaip kiti rengėsi, ne jie. <laughs> Nu, tai bet tik... Kaip kiti kalba, ne jie. Tai Alvidai prisiminkim, kad mūsų elitas pirmiausia norėjo gyventi kaip Lenkų bajorai ir, ir nu, išdavė tai- mūsų... Tai- Va čia mes irgi tai galim palyginti Lietuvą ir Lenkiją. Tai ir, ir, ir Latvija tai yra. E, mūsų elitas, čia yra kitas lazdos galas, yra mūsų priežastis. Latvijai to elito nebeturėjo, kadangi uh, Tai tam amžiai vokiečiai jį ištaikino. Ir Latvija visą laiką buvo valstiečių tauta. Bet tai juos konsolidavo, neskėlė. Nes e, tos, tos valstiečių tautos kalba buvo visą laiką Latvijų. Tai bet, bet šiaip Latvių dabar irgi išvažiuoja labai daug žmonių. Labai. Aš procentų nu. nežinau, bet važinėjant po Latviją, numatau, tuštėja šalis, tuštėja. Tai ta šalis ir taip buvo pustuščia. Ir tai nu ten, ten ten e, perpus mažiau gyventojų buvo negu pas mus. Dauguma gyvų, aš sakau, Latvija tai beveik miestas valstybė, pusė gyventojų nu, Rygoje gyveno. Panašiai, panašiai. Ir dabar, kai pervažiuoji per Latviją, tai na, tragiškas vaizdas, ypatingai čia nuo Daugpilių ta pusė. Atrodo, taip. kad ten karas praėjo. Taip, o, taip. Alvydai, ar tu matai kokiu nors vilčių? Žiūrint, va, ir į mūsų elitą, Matant, kaip mūsų žmonės išvažiuoja, girdėjai skaičius, siaubingi skaičiai. Emigracija yra beprecedentinė. Niekada apžvelgimo istorijoje Lietuvos nebuvo tokio egzodo, pasakykim šitai. Aš turiu vilties, kad pasikeis mūsų elitas, jo sudėtis, kad ateis patriotiški žmonės. Arba jų, jų, tenai, jų ten yra dabar, bet jų yra mažuma. O kai jų bus bent pusė, tada jau jums keistis viskas į, į Tai suprantama, bet, bet, bet tai kuo, kuo, pama, kuo pamatuota tavo viltis? Jinai gali būti taip tiesiog, kaip geri norai. Nu, pamatuota tuo, kad galų galiai patys rinkėjai praregės, ką jie renka. Čia e, rusai šaiposi iš savęs patys. Aš girdėjau vienoje humanistiniai laidoj, kad išrenka valdžią, o paskui kitą dieną jie pradeda keikti. Tai Lietuvoje tas pats. Pas mus. Bet, bet Alvidai, ta prasme tas pats ir Prancūzijoje, ir Ispanijoje. Ta prasme valdžia keikia visada ir visi. Čia nėra e, lietuvių. Gal ne tokiais mastais. Oi, Alvidai, tokiais mastais. Aš pastaruosius, va, tiesiog jau keliasdešimt metų, aš pastoviai stebiu europinę erdvę, apie ką jie rašo, ką jie šneka. Jeigu aš visada tą sakau teiginį ir mūsų elito atstovams, su kuriais aš susiduriu, vat, eltos pokalbiuose, kurios Respublikos laikraštis spausdina. Jeigu kas neskaito, atskaitykit. Aš jiems visada sakau, jūs paskaitykit, pavyzdžiui, Paryžiaus laikraščius ir jūs rasit lygiai tą patį, ką rašo mūsų Lietuvos laikraščiai. Korupcija, nusikaltimai ir visokias kitokias nelaimės. Nu, tebūnie, bet paskutiniam žiniom, tai Prancūzijai valdžia atrodo eina jau tie... E, Marina Lepen tu turiu minį. Taip. Tai čia tik, ir, tai, tik čia, toks vienas spindulėlis, vienas nu, spindulėlis. Nu, ne, bet tai yra mūsų privalumas. Mes, mes galim nekartoti jų klaidų. Apie karšneką, apie karšneką. Prancūzai prisileido kitą taučių, vaidindami demokratus, tolerastus ir panašiai. Ir, ir šiandieną nežino, ką daryti. Taip. Tai aš toliau apie tai ir kalbėsiu. Man vat, ir yra nesuprantami dalykai. Taigi yra aiškus pavyzdžiai. Aišku, kuo baigėsi. Bet ne, rusai kartoja tą patį, ar ne? Uh -huh. Mes ruošiamės irgi karto tą patį. Nu tai, aš nežinau, nu jau yra pavyzdžiai, kuo visa tai baigėsi. Kas čia yra per toks, aš nežinau, ką, apsėdomus kažkoks, tai nežinau. Protų užnemimas prasideda. Nu, va, tau ir viltis jeigu mūsų elitas e, mėgsta mėgdžiot vakarus, tai kai vakaruose praregės jų elitas. Aha, sakai. tada <laughs> mūsiškai pradės mėgdžiot jau tą praregėjusi vakarų. Įkurs, įkurs Marinos Lepen partijos filialą Lietuvoje, tai? Nu, ko gero. Jo, gerai, Elvidai, dėkui. Dėkui, dėkui. Štai tęsiant tą, ką mes su, su pono Alvydu šnekėjom, Žiūriu aš prieš porą dienų Švedijos premjero interviu per Euronews kanalą televizijos. Žurnalistė jo klausė, kaip jūs matot tuos procesus Švedijoje, kurie yra susiję su migrantų riaušėmis. Čia vasara buvo didžiulės riaušės ir taip toliau. Ką jūs ruošiatės daryti? Jis sako, mes nieko nekeisim. Mes ir toliau būsim atviri ir priimsim visus, kurie norės pas mus atvykti. Tada jinai toliau sako, bet jūsų jau visuomeniai yra politinės jėgos, kurios jau siūlo kitokius sprendimus ir jų e, palaikymo laipsnis visuomeniai auga. Švedijos premjeras atsako, mes pasistengsim izoliuoti juos. Ir toliau, ir jis, jis dar paskui tokį sakinį pasako, kad jeigu staiga aš turėčiau pakeisti savo pažiūras, tai būtų, nu, kaip ir jo pralaimėjimas. Jam atrodo, kad jis yra antiek pažangus, toks prieki einantis ir kad jis viską taip teisingai galvoja ir daro, kad visus kitus jisai siūlo tik... Ir čia man labai susišaukė su vienu mūsų ministru, jis irgi nesenai siūlė tokius žmonės ir, ir matyt, kaip aš, irgi izoliuoti, išeliminuoti. Ir štai, kai aš žiūriu vat, visą šitą, nu, aš nuoširdžiai sakau, aš nesuprantu, ką tie žmonės galvoja. Jų tautos šimtmečiais kūrė, dažnai sunkių darbų, pasišventimų kūrė tą gerbuvį tokį. Ar tai būtų Skandinavija, ar tai būtų Prancūzija. Šiandieną per keliasdešimt metų visą tai yra greunama. Ir, ir, ir taigi ne tik aš tą matau, tą mato ir, ir dalis Prancūzijos visuomenės, dalis ten Skandinavijos visuomenių. Bet vežimas kaip rėdėjo, taip ir rieda. Čia kartais galima išgirsti tokį pasakymą, kad Nu, kodėl jūs čia šneka dabar apie lietuvius? Juk šitoj žemėje prieš lietuvius gyveno irgi kažkas kiti. Taigi čia nėra nuo Adomo ir, ir, ir Jėvos e, lietuvių teritorija, pavyzdžiui. Gal ir taip. Gal ir taip. Bet kur yra bėda tų procesų, kurie vyksta pasaulyje? Kad kada keičiasi, kada keičiasi populiacija, vat kada tie mes kintame į visai kitokius, tai šitas pasikeitimo momentas, kol vėl nusistovi, jisgi visada yra prisod, prisodrintas krauju, agresija. Tai aš niekaip nesuprantu ir Europos žmonių, ir mūsiškių, kurie tiesiog, nu, jie, jie geidauja mūsų visuomeniai. Va šitų papildomų problemų. Aš neveltui akcentuoju šiandieną tas 80-20. Tai yra labai komfortiška padėtis. O viename pokalbyje, Eltoj, vat, Respublikos laikraščių, kur spausdinam, aš paklausiau Egidijaus Masiulio, liberalo. Kaip jisai balsuos, kada Seimas turės balsuoti už kvotas imigrantams į Lietuvą? O toks balsavimas anksčiau ar vėliau įvyks, nes apie kvotas jau yra šnekama, mes turėsim prisimti e, tų procesų dalį. Jis atsakė, jis balsuos už. Taigi štai dabar, kai jūs sėdite ir darot revoliuciją virtuviai, tai jūs ir atsakykit savo į klausimą. Kai jūs balsuojat už tokius žmonės, kurie vat, tiesiog nori jums pabloginti gyvenimą. Nori dar, kad būtų problemų tokių, kurių šiandieną Lietuvoje nėra. O jos atsiras, nes visi procesai eina tą kryptimi. Visi procesai. O kodėl aš akcentuoju šitą dar sėkį? Todėl, kad kol kas, kol kas, va šita patogi padėtis su tais procentais, jinai yra išlaikytina. Tai yra mūsų rankose. Tai nėra kažkokia tai ne, neišvengiama blogybė, kuri ateis. Kol kas viskas mūsų rankose. Ir kalbant apie tą vat, bendrą prasmių lauką, vat jūs ir atsakykit savo. Jeigu jums tai yra vertybė, tai atitinkamai jūs ir ir, ir rinkimuose balsuokit už žmonės, kuriems tai irgi yra vertybė. Ir kelkit tą klausimą jiems, kurie eis į valdžią. Kelkit tą klausimą. Nes tik taip galima, tik taip galima išlaikyti šitą gerą situaciją. Aš dar sėki sakau, kodėl aš nekalbu šiandien apie tas bėdas, kurių gali, jų visada bus bėdų, korupcijos, ten nusikaltimų, tai yra, tai yra procesas amžinas, jų visada bus. Bet yra dalykai, kurie, sakykime, tas pats santykis. Dabar mūsų mažėja, katastrofiškai mažėja, bet procentai išlieka geri. Tai pagausinti mes priemonių turime. Bet jeigu pakis šitas santykis, atstatyti jį dažnai yra neįmanoma. Ir tada mes gyvensim kitoje aplinkoje, kuri bus kupina problemų tų, kurių šiandieną jūs net neįtarėt. Nuvažiuokit į Europą ir jūs pamatysit tas problemas. Ir vėl mes, kažkas čia, su kuo mes čia šnekėjom, mes gyvename tokioj patogioj situacijai ir nemokam pažiūrėti per keletą žingsnių į priekį. Ir dėl to atrodo, kad net ir tų problemų nėra, apie kurias aš čia kalbu. Bet juk žymiai lengviau yra neleist atsirasti problemai, negu ją paskui su krauju, su kovom, su visokiom aistrom bandyti spręsti ir, ir, ir mažinti jos įtaką mūsų visuomenį. Ir dėl to neveltui aš visada keliu klausimą. Ar Lietuva yra čia gimusių, ar visų norinčių čia gyventi kraštas? Štai atsakymas yra, nuo kurio priklauso daugelis po to procesų. Štai yra ta strategija – Antigonė su Rolandu Paulausku. Mes ir mūsų žemės vadinasi šita dalis naktigonis. Ką aš turiu menį, sakydamas mūsų žemės? Aš turiu menį tai, kad mes dabar gyvendami savo Lietuvos valstybei, kuri turi tam tikras ribas, Įsivaizduojam, kad taip dažnas, dar ne visi aišku, dažnas, kad taip visada maždaug buvo, kad nu yra ir taip bus. Ir nesusimastom, o kodėl ribos yra tokios, jau mūsų žemių ribos, kurioje mes gyvename. O štai tokios ribos, kurios dabar yra Lietuvos valstybės, toms riboms yra tik 68 metai. Nuo 45 metų tik tokios ribos yra. Ir jos formavosi po pirmo pasaulinio karo, Rusijos revoliucijos e, pasiekoje, tada birėjo Rusijos imperija, birėjo Austro-Vengrijos imperija. Ir štai šitų imperijų griūtyje formavosi visiškai naujos valstybės. Pavyzdžiui, Latvija, Estija, tokių valstybių nebuvo. Latvijos ir Estijos. Ir Baltarusijos valstybės nebuvo ir atsikurdinėjo Lietuva ir Lenkija. Ir štai, kai prasidė, prasidėjo tas atsikūrimo procesas, iškylo iš karto sienų klausimas. Ten, kur ryški buvo dauguma, tiesiog buvo du modeliai. Vieni, vieni valstybės kūrė pagal e, kalbą, pagal gyventojus ir kokią kalbą, kalbą, kuo jie save laiko, bet buvo ir kitas modelis. Sakykime, tas Lidbelas mažai kam žinomas. Tai tie žmonės, kurie Litbelą atkūrinėjo, jie operavo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rėmais. Bet mes dabar pašnekinsim žmogų, kuris geriau už mane žino tos dalykus. Labas vakaras. Labas vakaras. Mes kalbinom Alvydą Nikžentaitį, istorijos mokslų daktaras, taip? E, taip, bet argi tai svarbiausia? Ne, nu vis tiek, vis tiek. Kaip kam tai yra svarbu, pons Alvydai? Kaip kam, iš klausytojų. Tai žiūrėkit, pašnekam apie tą Lietuvos valstybės ribų formavimosi laikotarpį, apie tas kerzono linijas ir taip toliau? Jo, sudėtingas klausimas. Nes e, iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėsim e, tą, sakykime, variantą minimum, kokia galėjo būti Lietuva, tai e, vaizdas atrodo visai nekoks. O koks tas minimumas galėjo būti, įvardinkit jį? Vaizdas galėjo būti toks, kad Lietuva, kaip ir tiesas pasakas, iš pradžių ir buvo be Vilniaus krašto, bet Lietuva galėjo būti ir be Klaipėdos. Lietuva galėjo būti ir be palangos. Taip, aš klausiu jūsų šito, aišku, klausiu. Ir, ir aišku, tada aš labai manau, kad e, tokia valstybė, būtų iš viso, nebūtų įmanoma išgyventi, jo labiau, kad mes puikiai žinom, kad Lietuva buvo a, e, agrarinis kraštas ir šiaip jau tarpu, kurio buvo toks įsivaizdavimas, kad valstybė be uosto išgyventi negali taigi mums susiklostė galima sakyt e, pakankamai neblogas variantas nors aišku galėjo būti geresnių variantų Galėjo, tai vat Kerzono linija siūlė mums žymiai geresnį variantą negu dabar turim. Čia buvo anta, Antantės tuometinės Europos Sąjungos siūlymas. Taip, taip. E, tai buvo ir, ir tiesiog e, buvo ir tokių variantų, kad e, galbūt gale mums e, pavyks susitart e, su baltarusiais ir galbūt e, ir, sakykime, ir tas pats Gartinas bus lietuviškas, nes bent jau tokio, tokio išvaizdavimo buvo. Ne, tai pons Alvida, juk Lietuvos Rusijos sutartis 20 metų, tai Gardina ir Lyda numatė mums? Taip, bet, e, bet šitą... Tik, dėja. tik tais Lenkai, Lenkai paskui įsikišo į tą procesą ir mes negalėjom pasinaudoti šitą sudartį. Jo, ir čia, čia iš tikrųjų buvo didžiulė problema, nes, e, žinot, e, kai jūs pasakėt, kad buvo bandoma apsispręsti ir nuspręsti ribas kalbinių principų, tai, nu, no, kaip, apie 18 metus, apie 20 metus Tai buvo labai sudėtingas dalykas. Ir juk mes žinom, kad pavyzdžiui, šiaip jau palangą tai mums atidavė Britas Simpsonas. Ir čia pasakosiu ne anegdotą, o tikrą istoriją. Taip, bet, e, pon Salvidai, klausytojams pirmiausia paaiškykim, kad e, palanga priklausė Kuršo gubernijai nuo 19 amžiaus pradžios. Ir kada susikūrė Latvijos valstybė, jai atiteko ir ta dalis Kuršo gubernijos su palanga. Taip, taip. Taip. Ir aišku, čia irgi lietu, lietuviai irgi, irgi dėl šitų dalykų ginčiosi su latviais. Iki karų nepriejo, bet tada buvo pasikviestas e, A, taip. Kažkur ties biržais atidavė gabaliuką latviams, kiek atsimenu. Jo, jo, jo, bet, bet kaip, kaip jis bandė nustatinėti, yra jo atsiminimai. Jis uh, iš tikrųjų kaip ir jūs pasakėt, jis galvojo, aš tiesiog perkeliausiu per tas ginčytinas teritorijas, nes ėjo kalba ne vieną apie palangą ir paklausiu žmonių e, dėl kokia kalba jie kalba kokios tautybės jie yra ir ateina į vieną šeimą ir klausia tai kokios jūs tautybės esate sako mes esam katalikai <laughs> galvoja kad nu vis tiek jūs manęs čia neapgausit o kaip jūs namuose kalbat nu sako kaip kalbu katalikiškai <laughs> nu, ir, ir dabar spręsk pagal vien kalbos principą tai matot tas dalykas buvo žymiai sudėtingesnis ir, ir čia sakykim pavyzdžiui vėlgi mes taip dabar kažkaip labai paprastai įsivaizduojam ai čia daug kas pakalba ten vilniaus krašte tiek daug tų lenkų ir visa kita ir taip panašiai čia taip ir anaip yra Bet, e, sakykime, kai kūrėsi Lietuvos valstybės situacija, buvo dar labiau sudėtinga. Tai aš sakiau, Vilnių gyveno tik 3 procentai lietuvių, mes kalbėjome. Jo, jo bet, e, bet ir dar, pavyzdžiui, vėlgi, kai mes kalbam e, lietuvių ir lenkų kovas tarpusavio, tai žinot, man kitą kartą aš pradedu galvoti, e, kad man labai yra sunku pasakyti, kas su kuo kovoju, nes e, kai generolas Žukauskas Kaune verbavo savanorius e, į savo kariuomenę, Tai iš, iš pradžių jis kalbėjo lietuviškai, bet kai pamatė, kad ne per daugumą renkas, renkasi, tada jis pradėjo kalbėti lenkiškai. Ir tada iš tikrųjų Lietuvos kariuomenės gretos labai stipriai e, e, pasipildė. Tai čia Taigi buvo tokie du variantai, sakykime, dar ne vien tik tai tas kalbinis e, etninis variantas, bet buvo dar ir tas tie svarstymai kad būtų labai gerai ir Lietuvą atkurti LDK ribose. Bet... Tai va, apie ką ir šneka. Ir tas Litbelas, tas Litbelas, tai lyg ir buvo kažkoks oi. bandymas. Nors oi, jis ne. buvo bolševikų, bolševikų ideologijos pagrindu, bet jie... Oi, oi ne, ten buvo sudėtingesni dalykai. Ir e, bent jau kiek aš domėjausi iš to Litbelų, tai bolševikai tikrai ne, ne, ne LDK norėjo atkurti. Bet buvo, buvo problema kita kai bolševikai kūrė Baltarusijos sovietinę socialistinę respubliką. Taip, bet čia pasakykim klausytojams, kad Baltarusijos kaip tokios nebuvo iki to. Jo, jo, jo, jo. bet e, jie, jie kūrė tas tą respublikų sistemą. Ir reikėjo įkurti tą Baltarusijos sovietinę socialistinę respubliką. Iš karto... Kaip ir Ukrainos taip pat. Taip, taip. Bet aš dabar kalbu apie Baltarusiją. Taip. Baltarusijos rytinėse E, pakraščiuose, kilo didžiulis nepasitenkinimas, kodėl jo turi įeiti į Baltarusijos sovietinę respubliką. Ir čia tas Vidbelo klausimas buvo, e, jis buvo, grinai, e, mano galva, kiek, kiek man teko kalbėti su tai žmonėm, kurie tuos dalykus tyrinėjo, grinai toks techninis klausimas. Nes Lietuvoje visgi buvo daugiau įsilavinusių žmonių ir taip jie galvojo išspręsti tokios socialistinės respublikos. Be, be kadrų klausimą ir visą kitą ir taip toliau. Ir ne, negalvoju jie didžiosios. Bet, bet ponas Nikžentaitė, šitoj vietoj aš bandau save perkel dabar vat, į tą epochą, Štai yra galimybė atkurti Lietuvos valstybę, ar ne? Taip. Taigi šitokios, kurioje mes dabar gyvenam, anuometiniai gyventojai neįsivaizduoja. Jie tik įsivaizduoja tą LDK buvusi jo į ldk įsivaizduoja arba įsivaizduoja save nes neužmirškim kad e, jau žmonės pakanklai pakankamai ilgai gyveno kauno kur gubernijoj ar tai vilniaus gubernijoj ir galvoja jau net galbūt ir, ir tam tikrą prasme gubernijos. Gubernijų lygyje. Jo, arba net, net pavyzdžiui, jeigu mes pasižiūrim, nes, nesakykim, e, mano galva, ko gero aštuonioliktam amžiuj dar, e, aštuoniolikto pabaigoje, devyniolikto pradžioje, tas žemaitiškas regionališkumas jis buvo galbūt netgi stipresnis negu dabar. Nes... Ne, nu, nu tai... 18 jūs, jūs kalbat su žemaičiu, tarp kitko, taip kad... <laughs> Ai, tai, <laughs> tai čia jau... Galim pasrakauti žemaitišką. Jo, aš ne žemaitis. Aš, aš esu tikrai. Taip, aš puikiai suprantu tą, tą žemaitišką separatizmą, puikiai suprantu. Jo, jo. Tuo labiau, kad Vytautas mus visą laiką atiduodavo vokiečiams, supranta, tai ką. Nu, tai šitą, bet pasižiūrėkit, e, ką jis, e, kaip jis ten atiduodavo, jis susitardavo. Aš žinau, žinau, žinau. Pons Alvydai, o pašnekėkim dabar apie suvalkus ir seinus. Taigi yra, iš esmės, tai tam tikras istorinis atsitiktinumas, kad jie yra šiandien Lenkijos teritorija. Galėjo būti ir kitaip. Jo, jo, nes... Uh, nu ką e, Šiaip, nu, mes iš tikrųjų čia turim prisimint matyti ir tą pačią e, suvalkų sutartį. Taip, suvalkų sutartis. Taip. Sakykim, e, nu, mes ją vadinam sutartim, Lenkai vadina paliaubom, nes iš tikrųjų, šiaip jau kiek mes žiūrim visą tą, tą visą medžiagą iš suvalkų sutarties sudarymo, tai tiesą pasakus, ten apie Vilnių nebuvo šnek. Bet žinot, nu, turbūt jūs matot tam tikrus mentalinius lietuvių ir lenkų panašumus. Nes jeigu, pavyzdžiui, yra didelė problema, tai apie ją garsiai nesako. <laughs> tai šiaip tai... Tai jeigu jau šitaip jūs užsiminėt, aš, pavyzdžiui, visiškai neužtinku niekur spaudoj tokios informacijos, o jinai yra, kiek aš suprantu, ir istorinė tiesa. Vokiečiai užėmė suvalkus 39 metais. Iš ten išvežė didelį dalį lietuvių. Vienus išvežė į koncentracijos stovyklas, kitus ištrėmė į Lietuvą. Jo, ir, ir dėl to šiandieną suvalkų krašte lietuvių yra gerokai mažiau, negu būtų buvę, jeigu ne vokiečių triusas. Jo, tai, tai tas, tas irgi, irgi prisidėjo. Bet, bet, bet sakau, bet, bet kaip, e, juk mes, mes e, puikiai matom, kad e, ir vieną dalyką mes turime įsistamonį, kad, sakykime, tais lietuvės, kurios mes dabar jaučiamės, tai mes tapom uh, smetonos dėka, nes faktiškai kaune dominuojanti lietuvių kalba ji tapo jeigu aš nesuklysiu trečiam ketvirtam dešimtmety oi aš kaip kaunietis galiu jum pasakyt mano kaimynai kalbėdavo pudzimdo turgus kupim gaidžiukas Jo, jo, jo, jo, jo. Ne, tai, tai bet supraskit, kad pat... E, aš suprantu be abejo, čia yra istorinių, istorinių aplinkybių pasiekmė. Čia... Ir, ir taip, e, man žinot, kažkada, tai tiesiog dar būnant studentui, tiesiog e, pasisekė nes e, kažkaip mes sugalvojom padaryti tokią ekskursiją ir, ir eiti buvusią tą demarkacinę liniją ir tiesiog žiūrėti, kaip ta demarkacinė linija paveikia žmonės. Ir nu, neįsivaizduojamas dalykas. Vienas kilometras į vieną pusę, visi kalba lietuvių. Jūs turite omeny Klaipėdos? Ne, ne, aš turiu omeny Vilniaus kraštų. A, šį čia. Ir čia į kitą pusę visi kalba lenkiškai ir nors atrodo, vos ne maždaug vieno kilometro skirtumas. Tai reikia sakyt, kad nemaža dalim tuo, ką, ką mes esame, suformavo tarpukario Lietuva ir tarpukario Lenkija. Aišku, vėlgi, sakykime, pavyzdžiui, tam sulaukų kraštas, kadangi visgi lietuvių masė buvo didelė, iš tikrųjų nebuvo įmanoma padaryti juos visus labai staigiai renk. Tarp kitko, pons Alvydai, kai šiandieną nuvažiuoji į Suvalkus arba Seinus, tai ten yra amžinas sąjūdis. O jo, o jo. Kadangi žmonės ten yra nuolatiniai įtampoj, tai vat, tas, kas pas mus buvo sąjūdžio porą metų, ten, ten tęsiasi dešimtmečiais. Jo, ir, ir ten, žinot, man savo laiku taip teko bendrausiu labai daug e, tautinių, Lietuvos, lietuvių tautinių mažumų. Skirtumas iš tikrųjų yra didžiulis ir ta, sakykime, įtampa uh, Punske, e, Seinuose, Seinuose ir yra mažiau, uh, jie iš tikrųjų yra ko gero pati didžiausia. Ir, taip, taip, taip. Kartą, kartą ta, sakykime, tas toks nenoras bendrauti vietinių Lenkų, su, su vietiniais Lenkais, jis yra net, e, taip kažkaip net nelabai supranti, bet supranti, kad žmonės iš tikrųjų gyvena tokiam e, gete uždarytam. Ir, ir čia Gete aš sakau ne, ne blogąją prasme, bet, bet čia, čia ir, ir, ir jie taip kaip tai yra dažnai geresni patriotai. O, ir, ir, ir taip, gerai, ir, ir blogai. Taip, taip, taip, taip. Ir Čia va tas, suprantat, ką aš, ką aš prieš tai dalyje šnekėjau. Mes dabar taip komfortiškai jaučiame su savo 84 procentais. Nu jo kad tiesiog užmirštam, kad gali būti ir kitaip, ir labai greitai. Ir kai jūs minit, kad smetona ir ta, tas dvidešimtmetis iš esmės suformavo didžią dalim lietuvius kaip tautą, tai jūs tuo pačiu ir, ir teigiat ir pripažįstat, kad tie dalykai yra it, įtakojami ir įtakotini. Taip, taip. Ir, ir tik tai, žinot, vienas dalykas, pavyzdžiui, nes e, kai kada aš taip esu laikomas tokio kontroversiškų istorikų, kuris mėgsta e, paprovokuoti diskusiją. A taip? Bet tik tai vienas toks dalykas, kuris yra, e, tai e, provokuodamas tas visas diskusijas ir, ir kalbėdamas apie galbūt kitokias lietuviškumo formas, tik ir noriu pasakyti, kad ta, tas mūsų lietuviškumas, kurį mes dabar turime, jis yra santykinai jaunas, ir jeigu jis nesikeis, jeigu jis ne, sakykime, nesitransformuosis ir nesitaikys prie naujų sąlygų, tai mes esame kaip tauta pasmerkti, sakykime, išmirti ir arba būti visiškai izoliuoti. Tai, tai dėl to mums reikia iš tikrųjų pripažįstant tai, ką padarė, kaip paprastai išnekant, smetoninė valstybė. Mes turime visą laiką galvoti apie mūsų transformaciją, apie kaitą, nes vėlgi mes atsidūrėm dabar tarp kitko labai panašioj situacijoj kaip devyniolikto amžiaus pabaigoj dvidešimto amžiaus pradžioj mes vėl pasidarėm e, tauta kurios nemaža dalis gyvena už lietuvos ribų ir dabar mes turim iš tikrųjų vėl galvot apie tos, sakykime, naujus tautiškumo modelius ir čia, aš nežinau, ar mes... Taip, ką daryti su tai žmonėmis, ar jie jau atplėšti ir prarasti, ar mes išlaikom ryšį su jais, jūs tą jo, turbūt turime. Tai, tai-, tai, va, tai tada galbūt galvokime apie tą dvigubą pilietybę. Taip, lietuvių kortą, bet čia kita tema, mes dar apie teritoriją šnekėkim su jumis. Eikim dabar prie Vilniaus krašto, vat kaip tik spalio 10 dieną, 39 metais buvo gražintas Vilniaus kraštas, pagal Lietuvos ir Tarybų sąjungos jau sutartį. Taip, taip, čia iš tikrųjų yra tokia Bet tiesa, ta Vilniaus kraštą gražino jau ne taip, kaip numatė Lietuvos Rusijos sutartis, be Gardino ir Lydos. Ne, ja, nu tai žiūrėkit, mes žinom visi, kas gražino. Ir gražino Stalinas. Stalinas. Nu, bet gražino galėjo ir negražint? Jo, bet žiūrėkit, pasižiūrėkim, kaip Stalinas žaidžia su ta pačia Lenkija po 45 metų jis e, gabaliuką iš jų paima, gabaliuką duoda. Ir, ir... Nu, duoda didelį gabalą, ne gabaliuką duoda Alvydai. <laughs> jo, jo, jo. Duoda trešdalį Lenkijos. Nu, nu žinot, e, yra tas e, šita posakis. O tarp kitko, gal, gal jūs dokumentus kokius matėt? Kokie motyvai buvo, sakykime, nubrėžiant sienas, jau gražinant Vilniaus kraštą? Ką gražint, ką ne? Ten buvo šita stumdymasis ir ir aš nesu matęs nors mes mes ir publikavom ir ir tikrai ir kolegos dirbo daug labai ir Rusijos archyvos Nes mes tokios argumentacijos... Neradat, taip. E, kodėl, pavyzdžiui, taip. Nes neužmirškim, kad 39 metais, kai, kai buvo Vilniaus kraštas perduotas, dalis Vilniaus krašto perduota Lietuvai, tai Baltarusijoje kilo irgi nepasitenkinimas. Nu, suprantam. Dabar Vilnius, Vilnius ne, ne jie. Ir čia matyt buvo laviruojama šiek tiek tam tikrais interesais ir, ir šiaip reikėjo lietuvių šiek tiek patraukti į savo pusę, bet e, nu, šitą ne, kad duo mhm. tik tai tiek, kad jie negalvotų, kad jie gavo tą, ką norėjo. Ponselvidai, čia mes Čia mes gal plačiau nešnekėkim, bet tiesiog duokim užuomeną klausytojams, nes dalis mūsų žmonių žalio supratimo neturi, kas darosi Baltarusijoje. Ir kaip Baltarusiai pretenduoja į visą mūsų istorinį praeitį. Čia... Tame tarp ir į Vilnių. Šiek tiek čia yra per. Nes e, e, šiaip... E, ne, jie nepretenduoja dabar juridišką arba kažkokiu politinių pareiškimų prasme, bet kada tu nuvažiuoji pas juos, Pavyzdžiui, savivaldybių salės išpoštos Barboros Radvilaitės portretais ir panašus dalykai. Ne, nu tai jeigu mes pasižiūrėsim e, visų Baltarusijos miestų miestelių heraldiką, tai jie yra iš didžiosios kunigaikštystės laikų. Taip, apie ką ir šneka. Tai yra bendras palikimas LDK? Jo, jo, jo. Tai dabar, sakykime, mes pavyzdžiui, mes pavyzdžiui aš aš pats esu ir mes netgi su lietuvos ambasada vieną kartą darėm tokią viešą diskusiją kur dalyvavo ir baltarusijos televizija su baltarusijos istorikais ir diskutuojam apie šituos dalykus taip beveik nuolatos įvairiose, įvairiom progom, bet mes būtent ir pabrėžiam, kad čia yra mūsų bendras e, paveldas ir, ir sakykime, ir kad e, dabar, sakykime, ta rimtesnių baltarusių istorikų lietuvių vyksta diskusija ne apie tai, ar čia LDK baltarusiška ar lietuviška valstybė, bet nuo kada e, baltarusių politinis elitas buvo integruotas į tą Lietuvos visuomenę. O, o, o... Į, į LDK visuomenės turime. Taip, taip, taip. taip. Ir čia įvyksta 16 amžius ir, sakykime, nuo 16 amžiaus mes iš tikrųjų matom, kad e, nemaža dalis uh, baltarusiško elito garsūs e, baltarusių visų giminių vardai ir visa kita, jie iš tikrųjų įsirašo auksiniam raidėm į LDK istoriją ir čia nemėginkim per daug e, rytų takos. Pirma baltarusių knyga e, gimė Vilniui. Taip, Skorina. Ta? Čia, Pirmas spaustuvė, kuris pa Vilniui ir čia dabar žinot problema tai yra ne ta kad baltarusiai savinasi ldk istoriją bet kaip lukašenka šitą dalyką traktuoja jis ją traktuoja kaip e, slavų istoriją ir pavyzdžiui kai buvo žalgirio mūšis minimas tai tas e, lukašenko pasiūlė putinui kad žinot žalgirio mūšio yra data yra labai graži galbūt mes ją paskelbkim e, rusijos ir baltarusijos armijos dieną Ir... Tai ne veltui aš sakau, kad dėl istorijos yra kovojama kiekvieną dieną. Jo, jo, jo. Paradoksaliai, bet dėl istorijos kova vyksta be persto. Bet mes labai tą Baltarusiją nuėjom. Mes grįžkim šiek tiek prie Vilniaus krašto. Man įdomus, o kokie buvo motyvai, kada 40 metais, rūpjūčio mėnesį, e, Tarybų sąjunga druskininkus Dieviniškės ir Adutiški gražino Lietuvai? Kodėl staiga tuo metu 309 negražino kartu su Vilniaus kraštu, o paskui prideda? Vėlgi, čia buvo, buvo sakykime, nu kaip e, buvo iš abiejų pusių ne, šitą ne, ne, nepasitenkinimo tiek iš baltarusių, tiek iš lietuvių. Nu čia žiūrėkim kaip uh, uh, tam tikrą dovanėlį korporacijos progą. Sakot? Na nu, jo. Nu, galbūt, a, teisingai, čia kaip tik buvo, taip, taip, čia buvo po šito. Nes, nes, nes šitą kadangi... Aš sakau, gal, gal, gal jie vis tiek žiūrėjo, kur daugiau lietuviškai kalbančių žmonių gyvena, nes Dieveniškis ir dabar yra tokia sala. Ten, ne, ten buvo... Viso Kiti motyvai laiko, buvo, politiniai? Viso, viso laiko tampimai. Čia juk, pavyzdžiui, e, mes nesurandam e, atsakymo, kodėl Lietuvos SSR vieninteliai buvo išliko lenkiškos mokyklos. Mes žinom, kas, kas prieimė sprendimus, mes žinom tos mokytojos laišką iš Vilniaus krašto, nuo ko viskas prasidėjo bet kodėl būtent tiktai sakykim lietuvos sssr buvo leidžiamos lenkiškos mokyklos o visur kitur jos buvo uždarytos mes mes negalim pasakyti supratau tai, bet čia tai, žinot Ja, čia taip, kita tema, tiek to. Jo. Labai nes laikas bėga, aš dar turiu jums įdomesnių klausimų. Klaipėda. Pirmiausia, na pasakykim pagaliau žmonėms, kad Klaipėda iki 23 metų niekada nebuvo administruojama Lietuvos valstybės. Nebuvo, nes e, žemaičiai nesuspėjo. Taip. Ir 23 e, metais e, Klaipėdoj buvo Antantės kariuomenė, konkrečiai prancūzai. Taip, taip. taip, ir jie laukė iš esmės Lietuvos-Lenkijos karo pabaigos ir Klaipėda būtų atidavę greičiausiai Lenkams, jeigu ne mūsų jo, vyrų ne. ryštas 23 metais. Jo, jo, nes čia žinomas profesorius Senas, kurio uh, giminaičiai Kaune dirbo ir, ir visą kitą, kuris kalba puikiai. Jis sako, kad tai buvo pats ryštingiausias e, Lietuvos vyriausybės žingsnis per visą tarpų karį. E, su šito galima sutikti. Taip, nes mes, sakykime, tie širvintai sustojom Europos tada įkalbėti, nors jau Lenkų stumėm, ar ne? Ir paskui 20 metų negalėjom Vilniaus atsimti, o čia nepaklausėm ir padarėm rimtą žygį. E, tarp kitko, labai protingai padarėm žino, žino, žinot, kad tas dalykas buvo e, šitą suderintas su vokiečiais ir su Buvo derintas? Jo. Ir, taip, taip, taip. Ir, ir, ir netgi, netgi šitą buvo gauta dar šiek tiek ginklų iš vokiečių. Nes suprantamas rusų interesas, jie nenorėjo stiprios Lenkijos. Jo. Ir jiems buvo o, žymiai, žymiai naudingiau stiprinti o, Lietuvą negu Lenkiją. O Lenkai, kai, kai, kai, kai prancūzai atvažiavo į Klaipydą, tai tarp kitko, jie buvo uh, jau tiek pripūsti lenkiškos propagandos. Da, su savim pasiėmė vertėjus iš lenkų kalbos, nes jie įsivaizdavo, kad čia vien lenkai gyvena. Tai... Apie ką ir kalba, apie ką ir kalba. Tai užtat mes ir šnekam klausytojams, kad sus, suprastų kokios peripetijos. Ir be to paminėkim tada ir 39 metus, mes dabar kažkaip irgi užmirštam, kad tą Klaipėdos kraštą 39 kovo mėnesį mes turėjom atiduoti Vokietijai. Jo, taip, taip. Ir, ir, ir antras pasaulinis karas mums tai prasidėjo kovo mėnesį. Lenkams rugsėjo mėnesio, mums tai žymiai anksčiau prasidėjo. Taip, ir čia kažkuria prasme prasidėjo ta demo, demoralizacija. Ir aš nežinau, jeigu, sakykime, jeigu nebūtų šito klaipėdos tragedijos, galbūt iš tikrųjų būtų rimčiau pagalvota apie pasipriešinimą sovietam. Bet e, po klaipėdos e, šiaip jau bent politinė vadovybė, tai bet, bet kas, bet ir armija buvo uh, pakankamai demoralizuota. Taip, čia klausimas labai skaudus, iš tikrųjų šūvis nebuvo išautas 40 metais ir šiandieną, kada rusai sako, parodykit mums žuvusius kovoje ne, tai, su okupantais. Šitą čia galima visą laiką, šiaip, jeigu kalbama su užsieniečiais, taip visą laiką galima iškelt tokį klausimą, kas, kas yra teritoriškai neprasme antro pasaulinio karo laimėtas ir mes matom kad šitų laimėtojų tarpe šita atsiduria ir lietuva bet tiktai kad mes esam laimėtojai tai mes tiesą pasakius supratom po devyniasdešimtų metų Taip, tai va, kaip ir pabaigai mūsų pokalbio, konstatuokim, kad Klaipėda, Kaunas ir Vilnius Lietuvos valstybės sudėtyje yra pirmą kartą istorijoje ir šitam dariniu yra tik 68 metai. Taip, taip, taip. Ir žinot, ir, ir tikrai neverkim, o, o, o bandykim uh, Ir supraskim, kad niekas jo. nėra duota visam laikui, kad visą tą reikia žinot, saugot ir žiūrėt, kokie procesai vyksta. Nes e, Klaipėdą mes praradom, kad, kadangi mes o. nesugebėjom, e, nesugebėjom susišnekėti su lietuviškai kalbančiais... E, Nemelenderiais. Jo Vokietijos reiko gyventojai. Taip, taip. Žiūrėkit, pons Alvydai, bet čia toks labai įdomus niuansas. Aš nuo vaikystės girdėjau tas legendas, kad Stalinas siūlė Sniečkui karaliaučiaus rytį po karo. Jūs turit kokiu nors įrodymą? Turiu. Aš, aš man, man, te, man yra tekę šnekėti su Sniečkaus e, padėjėjai. Ir buvo bent trys pokalbiai šito klausimu. Aišku, buvo sunku šnekėti su to padėjėju, nes jam buvo jau virš 80 metų. Ne, ne. Tai jis patvirtina, kad toks, toks siūlymas buvo? Tris kartus apie tai jis šnekėjo. Kokie motyvai buvo Sniečkaus atsisakyti? E, e, Sniečkus iš pradžių galvojo, kad čia yra spastai kad e, jeigu jis pasakys taip, tai Stalinas pasakys, tu nacionalistas ir e, jį sutvarkys. A, jis nepatikėjo tokią laimę, o, taip? O paskui, kai jis patikėjo, tai jo motyvas buvo, kad, žinot, nu, aš vis tiek negalėsiu šito, šitam krašte nieko padaryti, nes ten per daug yra kariuomenė ir ten kariuomenė valdys. Į ką Stalinas remai atsakė, bet ir tamsta esi pabaldėjo kariniais tarybos e, vadas. Bet Stalinas, bet Sniečkus suprato visgi tą, sakykime, kariuomenės faktorių, rusų mhm. faktorių. Tarp kitko buvo kitas pasiūlymas, ne, ne kitas pasiūlymas, kiti buvo planai apie 65 metus, kai lietuviai patys parodė iniciatyvą ir norėjo uh, prisijungti dalį karaliaučiaus krašto. Tarp kitko, tą ribą jie kažkaip keistai nubrėžė, nežinau, ar čia sutapimas ar ne, bet tai yra ta pati riba, kurios Vytautas reikalavo. Aha. Uh, šitą ir jie argumentavo tada uh, ekologiniais e, e, ar, dalykais ir visa kita. Mokslo akademija buvo paruošusi ir nubraižiusi naujus planus, bet e, man nepavyko užčiuopti žinių, kur šitas projektas sustojo, kas jį užblokavo, bet čia viskas vyko apie 60 Supratau. Reiškia, čia ne legendos. Čia ne legendos. Aš paskui pridėsiu dar vieną argumentą šitam. O dabar baigiant pokalbį su jumis, dar sėkiai konstatuokim. Klaipėda, Kaunas ir Vilnius tai yra pirmą kartą Lietuvos istorijoje vienoj valstybei. 68 metai šitam darniui. Saugoti jį reikia, saugoti. Dėkui Jums, pons Alvidai. Labai dėkui. Ačiū Jums. Gerą vakarą. O dar šiek tiek apie tą karaliaučiaus rytį. Gaila, kad šiandieną negali su mumis pašnekėti Lionginas Šepetys. Ilgametis žmogus buvęs valdžioj anais laikais. Tiesiog jis dabar ligoniniai. Bet jis man taip pat patvirtino, kad toks siūlymas Sniečkui buvo. Na, Sniečkus nepaėmė šitos dovanos. Aš būčiau paėmęs. Aš būčiau paėmęs. Ir dabar, kodėl apie tai mes šnekam? Todėl, kad, vat, matot, priešingai negu daugelis įsivaizduojat, štai kaip viskas kinta, kiek nedaug laiko mes dar turim tas savo ribas. Ir e, pasižiūrėkim jau į šias dienas, kas Europai. Buvo Čekoslovakija, jos nėra. Buvo Jugoslavija, jos nėra. Katalonija dabar greuna Ispaniją. Atsirado Kosovas, visiškai naujas darinys. Per keliasdešimt metų Kosove serbų nebeliko, visai kiti žmonės. Masė vėl, kaip aš sakiau, kiek kraujo tas pareikalavo, ta kaita gyventojų. Dėl to, kad ta kaita niekada nebūna tokia rami. Nu, gal kad dar būna, sakykime, Čekoslovakai gana ramiai išsivaikščio. Taigi aš kartoju ir kartoju, kad šalia to, kad mūsų turi būti, apskritai turi būti, kad mes turim saugot šitą mums labai patogią padėtį su tautinė sudėtim. Reikia saugoti ir mūsų teritoriją šitą, kuri mums davė. O juk jūs matot, nuvažiuokit į Klaipėdą, nuvažiuokit į Nydą ir atidžiai pasižiūrėkit, kas ten jau šiandieną po truputėlį, po truputėlį leidžia savo šaknis. Vilniaus kraštas, pastovi kažkokie tai neramumai, pastovi. Ir Dar vieną dalyką pridėsiu. Briuselis, kurdamas Europos Sąjungą, kaip projektą šitą, turi fundamentalią idėją. Jinai vadinasi Europos regionalizavimas. Šitas procesas yra toli pasistumėjęs, yra žmonės gerai finansuojami, kurie ruošia vairius projektus. Europą yra skaldoma į regionus. Kodėl jie tą daro? Todėl, kad didelės valstybės, Vokietija, ten Prancūzija, nežinau, Ispanija, suvaldyti va šitam kolūkį, tokias valstybės su istorinė praeitim ir atmintim nu, yra praktiškai neįmanoma. Ir tada norint, kad tas projektas išliktų, žymiai didesnė tikimybė, kad vat, suskaldžiusi regionus, tie regionai kontaktuos tiesiai su Briuseliu ir jie neturės tų pretenzijų, kurias turi tos istorinės valstybės. Yra žemėlapiai, Tai jau dešimt ir daugiau metų triūsima prie šito. Ir vėl matom, kaip ir kitais atvejais, mūsų interesas yra saugot va šitą teritoriją, kurią mes netaip lengvai gavom ir vat girdėjot, kokie čia, kokios čia peripėtijos buvo. Bet europiniai procesai, jie yra priešingi mūsų lūkesčiams. Priešingi. O mūsų politikai, kurie sprendžia šiandieną už mus, į viską žiūri kažkaip, nežinau, labai naiviai, vaikiškai. Taip lik vat, viso šito, ką mes čia šiandieną kalbėjom, nebūtų. Bet visa tai yra. Ir ta regioninė politika yra. Ir mūsų valstybės problemas jau kaip teritorijos, jos irgi yra dėja. Ir tiesiog reikia apie tai žinoti, žinoti. Tai yra va, tas strateginis tikslas. su Rolandu Paulausku. Ir pabaigai mūsų pamatinių tikslų ketvirta dalis yra mes ir mūsų ūkis. Nes mes čia gyvendami turim kažką valgyti ir norėtųsi valgyti kuo skalsiau. Ir štai kokie klausimai kyla, žiūrint vat, iš labai aukštai į mūsų ūkį ir į poreikius, mūsų ir tikslus. Ar tai, kas tinka, sakykime, Kinijai, Rusijai, jungtinėms valstijoms, didelėms valstybėms, gausioms tautoms, ar tas pats tinka mažoms valstybėms ir mažoms tautoms? Aš nekalbu apie ekonomikos dėsnius. Ekonomikos dėsniai, kiek jie apskritai yra, jie be abejo veikia visur vienodai, bet yra tam tikros taisyklės, tvarkos, E, kaip kas elgesi. Pavyzdžiui, kiek turi būti valstybės ūkija. Šiandieną mes e, manome, kad valstybės ūkija neturi būti visiškai. Arba e, dalis žmonių ypatingai. Praktiškai visa, visi šitie partiniai žmonės šitaip elgesi. Bet ar tikrai tai yra vienintelis modelis valstybėje, va šita valstybėse? Ar mes čia nenorim būti šventesni už Romos popiežių? At apie tos dalykus mes pasišnekėsim su ponu Audrium Rudžiu. Labas vakaras. Labas vakaras. Ponas Audrius Rūdys yra signataras, finansistas, nu, plačiai prasme ekonomistas, taip? Tai su jumis apie ūkį yra prasme kalbėtis. Nu, galbūt. <laughs> Žinot, problema yra, aš, aš ieškoju su kuo pasišnekėti. Tai, o kaipgi, Ir žinokit, daug, trūksta ekonomistų. Žinokit, ne vienas iš jų beveik atvirai pasakė, kad nedrasu, nedrasu. Jie turi darbus, signataro padėti šitą prasme. Tai aš dėl to, <laughs> dėl to ir sakau, dėl to ir paminėjau šitą e, signataro vardą, kadangi jis leidžia būti nepriklausomu šiek tiek. Nes, e, nu, suprantama, jeigu žmogus dirba banke, nu. Taip, bet Audry, tai ar, ar galima taikyti tais pačias ekonominės taisyklės Kinijai, Rusijai, Jungtinėms valstijoms ir Lietuvai? Nuo pirmom trim galbūt ir galima. O Lietuva tai turbūt iš tą ta sąrašą neturėtų įeiti. Bet jeigu mes kalbėsime, bent jau jeigu kalbėsim apie pasiekmes tų pačių taisyklių taikymo. Nu taip, apie pasiekmes be abejo. Taikytai tu gali tas taisyklės, bet kokios bus pasiekmes būtent. Ir tai jeigu... Taip. Juk, sakykime, mes gana naiviai įsivaizduojam, pavyzdžiui, kad valstybės kapitalo dalis, kad ir vakarų Europos šalis, pavyzdžiui, Skandinavijai, kad jinai visada buvo tokia labai menka. Pirmiausia, ne, jinai, ir da, jinai ir dabar yra gana didelė, o prieš 30 metų jinai buvo labai didelė. Taip, ir e, šita prasme visa nu, dabartinė ekonomikos raida, sakykime, per pusę šimto metų paskutiniųjų, jinai ėjo į tai, kad visgi valstybės kapitalo dalis mažėja, mažėjant valstybės funkcijoms. Nes turbūt puikiai suprantat, kad jeigu valstybė turi daug funkcijų tai jinai turi turėt ir sąlygas jom realizuot ir ta prasme kapitalą kuris užtikrina šitai bet e, nu, pastaruoju metu valstybių net ir nacionalinių valstybių e, raida buvo tai kad daugumoje šalių valstybės funkcijų mažėja bent jau e, organizuojant ūkinę veiklą. Taip, tai natūraliai, natūraliai mažėja. Tačiau, va šitoj vietoje reiktų išskirti, kad vienos valstybės, nu kaip, paprasčiausia, neprotingai arba net ne nepagalvodamos arba indoktrinuotos tam tikrų ideologijų jos iš viso sako kad nu o kam reikalingas valstybės turtas išskyrus tas kuris nu keletą pastatų kuriame e, prezidentas galėtų gyventi vyriausybė ir panašiai bet e, kar, galbūt krašto apsaugos kažkokių objektų nu ir nacionalinio saugumo vienas kitas objektukas o viskas kitkas turi būti privatu bet tos valstybės kurios rūpinasi savim, kad būtų tai ne, ne, ne perspektyva turėtų ne metų, ne dešimties, ne penkiolikos, bet sakykime, nu, 300 metų į priekį arba neapibrėžtą ateitį, tai jos niekada nepadarys taip, kad valstybės turto neliktų. Taip, bet čia dar grįžtat net, pavyzdžiui, prie tos pačios jungtinių valstijų situacijos. Kada kiniečiai ten bandė kažką nupirkti, jie nepardavė. Nu, Saugo, tai kažką, saugodami, saugodami. Palaukit, e, jeigu bandė kažką nupirkti, tai gal ir kažką pardavė. Ne, ne aš turiu menį, ten, tikrų... Uost, ten buvo uostas. A, uostas. Infrastruktūros uostas. objektas. Be abejo. Nu, žiūrėkit, na, šiaip, valstybės, e, valstybės anksčiau ryškiau, dabar taip jau ne taip ryškiai, bet valstybės turtą naudoja sudarydamos palankesnės sąlygas savo šalies kapitalui funkcionuoti. Taip, taip. Labai elementaru. Kodėl? Todėl, kad tas pats uostas. Tai jeigu jis priklausys grinai nuo, nuo, nuo kažkokių e, kompanijų privačių, o ypatingai jo administravimo kompanija, nu tai jinai galės nustatinėti tarifus kokie, kokie tuo metu ekonomiškai yra naudingiausi <laughs> nu ar tam pačiam uostui arba tiksliau tokiu atveju jo savininkui kuris galbūt gali būt net iš kitos valstybės be abejo ir turėt visiškai priešingų tikslų negu ta visuomenė turi kuri tai be abejo tai be abejo tai kitaip sakant jau atsiranda kažkoks toje valstybėje eksteritorialumas kad tai kažkas kitas reguliuoja nu pavyzdžiui geležinkelio srautus jeigu uostas ne neapdoros prekių ir neišsiuntinės kažkokių sakykim ne visų bet kažkokio tipo reiškia ir geležinkelio vat ne, nustos krauti, e, krauti nu, sakykime, kalio e, trašas, taip? Tai iš karto atkrenta daugybė tų vagonų, kurie veža birius krovinius. Nustos krauti be abejo, suprantama, produktus. Viskas, nu, va, tai taupant laiką, galim pasakyti taip. E, valstybės anksčiau labai tiesiogiai ir atvirai naudojo valstybės turtą ir valstybės kapitalą naudoja savo ekonomikoje palaikyti. Dabar jos naudoja masiškai imant, net konkrečiai apie kokią kitą, žymiai mažiau ir žymiai labiau paslėptai. Nu, tas du Taip. žymiai susideda, atrodo, kad visai nenaudoja. Ne, ne, ne, ne. Naudoja ir, ir, ir, ir laiko tai teisingai. Žiūrėkit, porą pavyzdžių. E, vokiečiai pridėdavo prie, po porą tūkstančių eurų, jeigu perki naują automobilį. Remia vokiečių automobilių gamintojus, o valstybė prideda. E, galbūt ne visiškai šitaip, kiek aš žinau. Ne, ne, prieš, čia, e, prieš porą trejetą metų. Naują automobilį, o ne už vokišką automobilį. Nu, už naują, bet kadangi dauguma tai yra Vokietijoje parduodami. Teisingai. Ir va čia tas Reiškia, gudrumas. Juridiškai, juridiškai jie pasako, o mes nedarom jokio konkurencijos ir, ir, ir laiko tai teisingai. Žiūrėkit, porą pavyzdžių. E, vokiečiai pridėdavo prie, po porą tūkstančių eurų, jeigu perki naują automobilį. Remia vokiečių automobilių gamintojus, o valstybė prideda. E, galbūt ne visiškai šitaip, kiek aš žinau. Ne, ne, prieš, čia, e, prieš porą trejetą metų. Naują automobilį, o ne už vokišką automobilį. Už naują, bet kadangi dauguma tai yra Vokietijoje parduodama. Teisingai. Ir va čia tas gudrumas. Juridiškai, juridiškai jie pasako, o mes nedarom jokio taip, konkurencinio taip, taip. skirtumo. Bet Vokietijos automobilių parkui ir prefer, preferencijų struktūroje vokiški automobiliai apie dominuoja. Ką šneka, apie ką šneka? Kitko, prancūzai elgesi lygiai. Lygiai taip pat, lygiai taip pat žinau. O dabar paimkime. Todėl, kad jų, jų, jų parke irgi prancūziško automobilių taip, yra parduodama taip. daugiau negu, negu kitų visų automobilių sudėjus kartu. Be abejo, nes po to yra jau propagandinė kampanija, verčianti arba rekomenduojanti pirkti prancūziškus automobilius ir taip viskas juda. Jungtinės valstijos, General Motors, išgelbėjo tik valstybė. Lygiai ta pati istorija, taip kad čia yra... Jungtinėse valstijose iš viso daug ką gelbsti valstybė. Taip, aš jau nekalbu apie e, bankus. E, ir, ir ne tik, taip sakant, turėdama valstybės turtą, bet atstovaudama interesus. Taip, aš tą e, Man teko būti, e, mm, toj pasakysiu, turbūt 93 kokiais metais e, NATO parlamentinėje asamblėjoje, tai mane tokį naivų, hmm, kaip čia pasakius, Seimūną, tuo metu uh, E, apstulbino tiesmukiškas vienos iš Junktinių Amerikos valstijų kongreso narės pasisakymas ekonomikos komitete. Jis pasakė labai paprastai. Aš atstovauju apygardą, kurioje didelę dalį e, mano rinkėjų sudaro tabako plantacijų darbuotojai ir jų šeimininkai. Todėl, jeigu, jungtinė, jeigu e, Europos Sąjunga imasi tam tikrų tokių ir tokių priemonių, aš sako, būsiu priversta kongrese iškelti klausimą apribojant e, prancūziškų, itališkų ir ispaniškų vynų importą į Jungtinės Amerikos valstijas. Taip, dėl to, kad, tai va jūs ir pasakot, nes tokia galingiausia pasaulio šalis ir tai saugo savo rinkas. Tai ką jin saugo? Jinai ir saugo, ir kovoja visur kitur ir panašiai. Tai tuo labiau mes turėtume kažkaip apie tai šnekėti. Tai e, mes šnekam, tik tai dėja pas mus dabar, nu kaip čia pasakius, mm, lais, la, laisvai šneka tik tai vienos vienos e, krypties ekonominės mokyklos. Apie ką ir šneka. Ir jiems yra Iš... duodamas eteris televizijoje ir atrodo, kad kitų ir variantų nėra ir pasaulį kitaip nieks ir negyvena. O gyvena, vat mes kalbam, visai kitaip pasaulis gyvena, negu jie visi čia šneka mums. Tai be abejo ir tarp kitko, dar kada buvau, vat sakykime, klausimas kyla dėl mokesčių, vėlgi. E, labai pas mus išplitėsi e, idėja, kad mokesčiai turi būti maži. Tada viskas suksis labai gerai. Dar kada prieš keletą metų dirbau universitete, aš užvedžiau e, vienam studentui, padaviau idėją paanalizuoti koreliacinį ryšį tarp mokesčių lyginamojo svorio bendram vidaus produkte ir to šalies socialinio išsivystimo indekso. Nu ir ką nustatė? Žinau, jau. <laughs> nustatė, kad koreliacijos koeficientas yra 0,57. Tiem, kas nelabai žino šitą, tai parodo, kad yra tiesioginis ryšys tarp mokesčių dydžio, e, nu taip, sakykime, ne tarifų, bet mokestinių pajamų dydžio ir šalies socialinio įsivystimo lygio. Kuo jis aukštesnis, to ir šalis aukštesnė. O žiūrėkit, čia puikiai vieta dabar e, prisimint, pavyzdžiui, mes turėjom galimybę E, įkurt valstybinį komercinį banką, kada snoras buvo likviduojamas. Nu, labai puikiai buvo. Labai nu, puikiai, puikiai galimybė, ar ne? Ką tai reikštų? Ką tai reikštų, kalbant apie mokesčius? Va štai dabar skandinavai finansuoja mūsų, pavyzdžiui, savivaldybės, va tokį Vilniaus savivaldybė. Milijardą skoloja, ar ne? Kiek ten susidarys vien palūkanų, įsivaizduojat? Tai tos palūkanos galėtų į vieną e, valstybės banko kišenę įeiti, o iš kitos būtų finansuojama. Tai... E, Ir liktų, liktų tos palūkanos lygiai, Lietuvoje. Rolandai, taigi mes apie tai ir šnekėjome, kad valstybės kapitalas gali būti naudojamas valstybės ekonominiam ir socialiniam problemom. Tuo labiau, kad jis ir yra naudojamas pasaulyje visų rimtų valstybių. Tik pas tai, mus, reiškia, yra siūloma, ats, tiesiog persipjaut veną savo yra siūloma. Na nu, tai, aš dar kartą e, galėsiu uh, E, pakartoti to, tą, ką aš jau esu ne vieną kartą sakęs ir išreiškęs, kad man susidaro įspūdis, arba galim pasakyti kitaip, aš esu giliai įsitikinęs, kad būtų tiesiog stipriau, kad mūsų e, šalies valdantieji sluoksniai, jie tiesiog imasi bet kokių dalykų, kurie e, atrodo mažinantis ir realiai mažina valstybės kaip tokios galės. Nu taip. Tai jo galų nu, galia atsisakė. Taip sakant, valstybė yra naikinama. Lietai, bet taip. užtikrintai. Užtikrintai. Kol kas taip. man atrodo, kad mes dar nepriejom tokios stadijos, kad galėtumėm pasakyti, valstybės nebėra. Jinai dar yra. Bet jeigu toliau tos pačios tendencijos tiek ekonomikoje, tiek politikoje, tiek e, tarptautiniuose santykiuose eis, tai galų gale mes vieną rytą atsibudę pagalvosim viešpatie o kur aš dabar gyvenu o tai kas su lietuvos respublika ir ar man iš viso verta giedoti himną Audry, aš labai dažnai susidurdamas su, vat, su šitai žmonėmis to e, vadinamo politinio elito pokalbiuose, Aš jiems sakau, jūs mastot kaip savivaldybės deputatai. Jau jie dabar mastų ne kaip valstybės deputatai, o kaip savivaldybės. Nu, ką aš galiu pakomentuoti? Atvirkščiai, jie blogiau. Dar blogiau? Blogiau. <laughs> Todėl, kad todėl kad savivaldybės padarytas klaidas. Tai ne, neapsprendžia tautos likimo. Ne, aš suprantu, aš suprantu. O, o, o, o tai čia dar netgi blogiausia, kad būtų klaidos. Ne, tai klaida perpratęs gali ją taisyti. Bet čia yra įsijungimas į valstybės naikinimo sistemą. Taip, taip, na aš tai ir noriu pasakyti. Entuziazmų tiesiog... daroma. Vat pavyzdžiui, elementarus, čia mes nuo ekonomikos truputį politiką nukrypom. E, Europos Sąjunga reikalauja, kad europos sąjungos valstybių piliečiai pastoviai gyvenantys kitos šalies teritorijoj dalyva gali galėtų dalyvauti savivaldybės rinkimuose. Taip? Taip, taip. Mes priėmėm įstatymą, kad savivaldybės rinkimuose gali dalyvauti ne tik ES valstybių piliečiai, kurioms mes esame įsipareigoję sutartimi, bet bet kas. Jeigu pragyveno ten kažkiek laiko ir e, nu, nuolat yra įregistruotas, tai jisai gali dalyvauti rinkimuose. Dar daugiau, kandidatuot gali. Taip, tai čia tokių tai, mes tai pririnksim. Mes, mes esam didesni katalikai už patį taip, popiežių. Taip, taip. Tai lito mes neužmirškim, kad mes va tuo atsisakysim lito kaip vieno iš pagrindinių valstybės ir tautos nu, ekonominių veiksnių. Tai jeigu tu neturi savo pinigų, neturi savo muito, neturi savo komercinio banko, valstybinio ir centrinio su emisija pinigų, kokia gali būti ilgalaikė ekonominė politika? Aš, pažiūrėjau, neįsivaizduoju nu, ekonominė politika gali būti ilgalaikė, tačiau e, įrankių jai realizuoti. Nebus. Rinkini, rinkinys bus labai susiaurėję. Apie ką ir šneka? O čiagi pagrindinė, rink, o tas pagrindinis rinkinys, aš juos išvardinau, iš ko susideda pagrindiniai instrumentai. Ir dar... Aš tai dar, aišku, pabrėžčiau, kad labai didelis, labai galingas instrumentas yra fiskalinė politika, tai yra mokesčių ir biudžeto išlaidų nu, suprantu, politika. Suprantu. Aš kol kas dar yra likę bet e, jau, jau mes padarėm žingsnių atsisakydami ir šitos sferos. Taip. taip Juk mes entuziastingai pasirašėm, e, kaip ten finansinio stabilumo mechanizmą ar dar paktą. kažkas. Taip, taip, taip, taip. E, ir kuriame įsipareigojame leisti e, Briuseliui, nebūdami euro, e, euro zonos nariai, taip. preliminariai pritart arba nepritart mūsų biudžetui. Taip, aš, aš visada sakau, Briuselis iš savo taško elgesi teisingai. Ne, e, e, kitaip sakant, tikslingai. Tikslingai. Jiems tai yra taip. tikrai... Jie taip, Didelis pasiekimas. Taip. Kuriant va šitą projektą, aš irgi taip daryčiau. Bet mums tas yra visiškas, kaip tu ir sakai, valstybės žlugdymas, o to pačiu tada ir tautos, kuri toj valstybėje gyvena. Nu tai... Ir dar prie tokių... Šio laikiniam pasaulyje apskritai gali išlikti, jeigu nekalbam apie, apie keliasdešimt milijoninės tautas, o kalbam apie mažesnės, tai gali išlikti tik tai tos, kurios turi savo valstybės, arba neturi jokios valstybės ir gyvena per kelis šimtus kilometrų Amazonės džiunglėse nuo artimiausio taško. Bet jie greit bus išnaikinti, o, nes reikės nusausinti. Ševronas, ševronas suras juos ir ten. Ne. Bet aš dar, dar pabaigai mūsų pokalbio. Mano supratimu, va tokia nedidelė valstybė kaip Lietuva, jinai turėtų savo gyvybiškai svarbius ūkio vienetus, tokius kaip elektra, vanduo, šiluma, Tai turėtų būti švietimas e, gydymo įstaigos, tai turi būti valstybės rankos. Tai negali būti pelno siekiantis e, vienetai ūkio. E, Rolandai, mano patarimas. Kitą kartą, kada planuosi laidą, pabandyk e, e na, suformuluoti klausimus apie nacionalinius interesus. Nu tai aš vis, visą šitą laidą. Prašau? Šitą laidą jau yra iš dalies tam skirta taip bet tu specialiai su tokiu pavadinimu kad mes laidos metu ir tu ir mm. ir tavo pašnekovai gal skambinantys žiūrovai ar kas nors padėtų apsibrėžt nacionaliniai interesai ir pagaliau ar lietuvių tautoj dar beliko noras išlikti kaip tauta? Aš nuo, šit, aš nuo to laidą pradėjau, Audry. <laughs> Tikrai, aš, gaila, aš, aš ir pasakiau. Buvau, A, tu negi, aš, mano Taip. pirmas sakinys buvo, mes turim žinot, ko mes norim. Jo, tai jeigu mes sutarėm, kad mes norim išnykti ir kuo greičiau, Taip tai tada mes einam teisingu keliu. Teisingu keliu. Einam. Jeigu, jeigu mes norim, nu vis tik tai turėti kažkokią neapibrieštą tautos išlikimo per šitoje vietoje, nes kitoje vietoje mes tikrai neišliksim. Taip. E, perspektyvą tai, tai, tai turime daryti. Bet dabar pakeliu į kitas pasiūlymas. Apie, eko, apie efektyvumą visokių sprendimų prieimimo efektyvumą. Mes kalbėsime nes, vėlesnėse laidose apie tai, be jokios abejonės. Nes čia, ekonominė, čia ekonomika yra vieni e, efektyvumo kriterijai, politikoje kiti, socialiniai sferoje treti. Čia yra taktika, čia yra taktika. Dabar vat, šiandien kalbam apie strategiją, sakykime, taip apie tuos vat, interesus. O strategija yra labai paprasta, mano nuomonė. Arba valstybė pradės susigražinti savo funkcijas, kurias dar yra įmanoma, o vėliau galbūt ir tas kurias šiuo momentu dėra neįmanoma bet dėl jų pakovos vengrai čekai taip jau gal... kovoja dar kas, nu tai kovos ir galbūt kažką pasieks. Ir jeigu mes kaip tauta ir valstybė ant jų nugaros, nu, sugrįšim į normalių valstybių šeimą, tai tada tiesiog, tiesiog bus išsigelbėjimas. Jeigu ne, nu tai ką tada darys? Supratau. Gerai, dėkui, Audry. Mhm, sudė. Dėkui. Taigi štai baigiant e, tą pagrindinę dalį mūsų šio vakaro, aš dar sėki akcentuoju. Pirmas, mums mūsų reikia. Ir kuo daugiau. Čia aš kreipiuosi ir tikiuosi rasti atsaką, aišku, tų žmonių, protu, protuose ir širdyse, kurie nestato savo aš aukščiau virš mūsų mes. Toliau antras. Mūsų reikia bet iš čia savų, o ne iš kažkur svetimų. Čia tas santykis 80, 84, 26, jis yra labai patogus ir saugotinas. Saugotinas, kol kas dar viskas mūsų rankose. Toliau, žemė, kaip jūs girdėjot, teritorija, tik 68 metai Kaunas, Vilnius ir Klaipėda yra mūsų administruojami. Ta teritorija buvo sunkiai, net ir šita nedidelė liekana LDK, sunkiai buvo e, gaunama. Sunkiai buvo gaunama. Taigi, neužmirškim šito. Ir ketvirtas dalykas. Ūkio sutvarkymas turėtų būti kitoks, visiškai kitoks negu dabar. E, ūkis turi dirbti daugumai, o ne mažumai. Ir valstybės uždavinys yra ne rojaus sukūrimas, O kad čia pragaro nebūtų Lietuvoj, pragaro nebūtų. O dėja, mes einam kol kas visiškai priešingą linkme. Bet, mano supratimi, posūkio taškas dar nepraeitas. Viskas dar mūsų rankose. Tik vėlgi, jeigu, sakau, bendras prasmių laukas, jeigu mes jį susikursim ir bus kritinė masė žmonių, viskas mūsų rankose. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Na ir laidos pabaigai pavarinėkime miglas truputėlį. Skirelis vadinasi žinovai arba daržų ravėtoja ir atomas. Čia aš aišku, mane užkabino vieno tokio žmogaus pasakymas, kad daržūra vietoje neturėtų spręsti apie atominės elektrinės statybos reikalus. Be abejo, neturėtų. Jeigu jai reikėtų tą elektrinę statyti, tai jinai ir nesimtų šito daryti. Bet čia yra daroma didžiulė klaida, juk klausimas yra ne, ne, ne, ne ar jai statyti, ar ne jai statyti elektrinę. Klausimas yra, ar jinai bus saugi ir ar apsimokės. O dėja, štai aš pasiremsiu e, ponas X, vienas iš komentatorių rašo. Manau, nėra specialisto, kuris žinotų, ar bus atominė elektrinė saugi ir ekonomiškai naudinga. Deja taip. Ir Fukushimos pavyzdys, ir Černobilio pavyzdys, ir, ir dar visokių kitokių pavyzdžių yra. Prantat, mes visada norim, norim, kad kažkas už mus išspręstų mūsų klausimus ir mūsų bėdas. Ir iš tikrųjų būtų labai gerai, kad būtų tų vadinamų žinovų, specialistų, ir jis galėtų vienareikšmiškai pasakyti taip arba ne. Oi, kas šito nenorėtų? Labai būtų gyvenimas patogus, bet ką mums rodo gyvenimo praktika? Štai ar paimsim skalūnų reikalus? Specialistai vienas sako reikia, kitas nereikia. O visi, ir, ir tas, ir tas specialistas. Toliau, pasižiūrėkit, vis negali nuspręsti, tai šyla klimatas ar šala klimatas. Žinovų specialistų yra aibės pasaulyje, o atsakymo šyla ar šala, kaip nežinojom, taip ir nežinom vienareikšmiškai. Toliau, kiek buvo energijos ir specialistų komentarų apie biokūrą, vėjo ir saulės energijas? Tie, kurie stebėt e, e, Europą atidžiau, jūs jau turbūt girdit, į kokią klavitę atėjo vėjo ir saulės energetika. Pasirodo, ten buvo padaryta masė klaidų. Jas padarė tie vadinami žinovai ir specialistai. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ką aš tuo noriu pasakyti? Nes visada gali kilt klausimas. Štai sėdi žmogus prie mikrofonų ir šiandien jums jau daugiau negu dvi valandas čia kažką dėsto. Kilo klausimas, ar jis turi teisę, ar, jis, ar jo verta iš viso šnek, klausyti Aš suprantu, tie klausimai turi prasme. Ir dėl to visada kyla klausimas, kai kažkas kalba, pavyzdžiui, apie ekonomiką. O jūs ekonomiką baigėt, klausė? Ir jeigu jūs nebaigėt, tai jau tada ką čia jūsų ir klausyt. Bet dabar pabandykime pavarinėti miglas, va šitoje vietoje, kalbant apie ekonomistus kaip tokius. Pirmiausia, nu, paprastai ūkiškai žiūrėkim. Kažkas prieš kažkiek tai metų pusiau su bėda išlaikė, ar kaip nors ten gavo įskaitas tose knygelėse. Nu, ir viską užmiršo. Ir ką? O kitas, sakykime, domisi, pastoviai domisi, dirba tą darbą. Ir ką, vien dėl to, kad jisai kažkada tai e, išlaikė kažkiek egzaminų, jisai, nes jo, jo žodis yra kažkuo svaresnis nuo to. Nu, tai čia yra myglos tiesiog, tai logikos tame nėra. Kita vertus, žiūrėkit, koks jokingas dalykas. Kas šiandieną kalba apie Lietuvos ūkį, ekonomiką? Kalba įvairiausių Skandinavijos bankų darbuotojai, kurie gauna ten gelgas. Tai tie Skandinavijos bankai taigi turi savo interesus. Ar tų Skandinavijos bankų interesai visada sutampa su Lietuvos interesais ir Lietuvos visuomenės interesais? Nu, aš labai tuo abejoju. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, apie ekonomiką kalba žmonės – kurie nėra dažnai uždirbę nei lito, ne iš liežuvio malimo, kurie niekada patys biznio nedarė, verslų neužsiminėjo, bet labai mėgsta, čia viena tokia moteriškė, labai mėgsta pa, e, mokinti visus verslininkus ir panašiai. Tai tuo eik ir padaryk kažką tai. Yra tiek daug e, tokių liežuvio, plakančių liežuviais visokius niekus, Ir, ir, jie, ir jie save laiko žinovais. Bet aš dėl to ir, ir sakau, čia yra, ta miglovara vadinu tą skirelį. Ne, nepasiduokim šito miglom. Tai yra, tai yra tam tikra dar viena iliuzija. Aš jau nekalbu, kad e, apskritai ekonomika, yragi tokių teiginių, kad ekonomika tai nėra tikslusis mokslas, tai yra daugiau psichologija. Nes jeigu tai būtų tikslusis mokslas, tai nebūtų tų pačių ekonomistų tarpė šitiek prieštaravimų. Nobelio premiją gauna uh, E, žmonės po, po dešimties metų e, pasirodo, kad jie klydo. Ir Nobelio premija yra duota nežinia už ką jiems. Ekonomikos rytyje aš turiu minėti. Arba kritikuoja vienas kitą Nobelio premijos laureatą ekonomikos rytyje. Visiškai priešingos idėjos. Todėl, kad ekonomika yra didžia dalim psichologija, yra susi... jeigu žmonės būtų robotai, tada gal, gal tos, tos tie ekonomikos dėsniai, tos taisyklės ir veiktų taip, kaip čia kažkas e, įsivaizduoja. Bet žmonės tai yra gyvi padarai, jie dažnai yra sukti padarai. Pažiūrėkit, vat, finansų analitikai, pavyzdžiui, kurie e, iš fondų biržose tenai žaidžia akcijų kursais ir taip toliau. Kokius vėjus jie šneka, kokias miglas jie varinėja. O juk e, akcijų kurso sviravimas priklauso dažnai nuo to, ar kažkoks vienas konkretus žmogus, koks nors Sorošas, šiandieną nukreipė savo pinigų srautus vat į tą akcijų paketą, ar ne? Ir, ir, ir tie, kurie domisi šitais dalykais, o aš asmeniškai domiuosi jau 20 metų šitais dalykais. Aš kasdieną domiuosi. Tai, tai sakykime, fondų biržos, kur, kur akcijomis prekiauja, na tai yra viena didžiulė apgaulė. O ypatingai dabar, vat pastaraisiais metais yra dirbtinai palaikomas akcijų kursas. Ir ką šiandieną girdžiu mūsų e, ekonomistus, šnekant ir viso šito nematant, tai man, man kyla klausimas, ar jie nežino, nesupranta, ar jie patys kažkokiuose myglose skendi. Dėl to ilgai ir nebešnekėdamas, tiesa dar va, tokie politologai yra, pavyzdžiui, kurie irgi visada kažkodėl yra kviečiami pasišnekėti apie mūsų gyvenimą. Lyg irgi, kad jie kažką tokio ypatingo žinotų. O tai yra, kas yra politologija? Irgi kažkokius egzaminus išlaikio toliau, tai yra dažnai pletkų lygis. Tai yra tokie tik labai mandrai sakiniais yra šnekėjimas to pačio dažnai, ką šneka kokios bobutės e, ant suliuko susėdusios. Aš noriu pasakyti, ką šito savo, šitą pabaigą laidos. Kad dėja, bet nėra tokių žinovų, kuriais galėtum pasiremt ir būsi garantuotas, kad jis nesuklys. Ypatingai šnekant apie ekonomiką, finansus ir apskritai politinį ekonominį gyvenimą mūsų. Ir dėl to mums reikia spręsti dėja patiems. Patiems. Ir tokio komforto, kad kažkas už mus nuspręs ir po to mes galėsim mėgautis tais sprendimais, dėja nėra ir būti negali. Ir pabaigai ir šitos laidos, ir šitos dalies, štai kai yra pasakęs tu pasaulinio masto Lenkų rašytojas Stanislavas Lemas. Cituoju jį. Idiotų yra tiek pat tarp šaltkalvių ir tarp akademikų. Ne mano pasakyta, bet Stanislavo Lemo. Ir tiesiog turėkim tai omeny ir nepaskeskim įglose. Sklaidykim įglas. Dėkui uždėmesi.